Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, Nirie, vale. Hola, Nirie. Oyer, oyer. Ia ba, bai. Bai. ser. Ni Bai, bai, makina. Oso ondo. Bai. Ase, karo, a ver. Eh, Eukin ezkero... Dago apura tanto. Oi, zer, da bai. Tardea un poco, eh. Ya, hay que bajarle, eh. Está muy alto. Oye, que petardea un poco bajando por chua. Controle taco, sube. A ver, micrófono bai. ek tope topera ese mon, segure. Altza volumena bestiena, vale? A ver, gero ikusi hor zan izan ondak eta que no pete. Allá presta chestia. Que no, Pet. Ja, es que ez da dimen. Ah, bai. Artu de gaztetxe Bueno, va. Ba, bai, bai. eh. bai, horrek ez da bilen ezer. Oye, horrek. Ez, bajatu zuzenak, que no es nada. Eh. Hor, uh. hor deko zuzenak da, beratxe Ugan. amar da, Ugan. ordenadora, Ugan. eta amabi da, aukabli. Mobil, vale? Vale, hau da nire, vale? Hau da nire telefonu. Eh. Ez da gongo entzuten, hau da la muten, ez? laizi hartzen Txiste edara Tidinoren Arratzalde honen zule, arratzalde honen doi torri, hemen txegatoz beste behin, barikuro lez, zueri zor jatzuen moduen. Laizi hartzen gure magazin ezinbesteko honetan, gaurko honetan, bigarren denboraliko hogeta bosgarrena, eta gaurko honetan kutsu berezi emon nahi egun berezi badalako, gure herrize gaur e, tipi tapa, tipi tapa korrika hotxez eta hainka eta zapalkadakaz e, buzti oguleko Batzu pai beste batzuk ez, eh? Beste batzuk ez, beste batzuk <laughs> izarapien egotien nahi jau Eta beste barik, ekipo Arratzaldeon, zer, zer lan zatozi ego? Arratzaldeon! Arratzaldeon, hande, rondo gatoz batzuk eh, logure arpeizi deki hemen, baina beste batzuk ez Batzuk lo gitxi, beste bai. batzuk lo gitxi, baina gero asko Este batzuk, Bueno, ai, zelako nazti, zelako nazti, zelako nazti nahi Es, Ez, aher. Iatzen zuten, zuten eh, hemen deko burrek alkastik Ia ba. Ez hori, ez hori. <laughs> Gaur, eh, tekniko bierretan eh, Hori da, no, nobedade, no, guztietan barroan hemen deko gaur nobedade, gure... Gure tekniko ofiziala, gure tekniko maizte bai, jauna, bai, bai, iruñan dugu, ez da gure gana gertu datu, gaur jaieguneko, aprobetsa duzela. Anprotxo izela Bai, bai eh, Onako dago izetan Eta hemen dago gure bekaduna oier oin nire bajatu uste Ah, bueno, eh, entzuten da bai, bai, bai Entzuten da, ondo bai. Bai. <laughs> Hemen dago oier gure bekadune tekniko lanetan Horre zeloaz mikrofono guztiak izendatzen zein dan zein <laughs> Barri da enki desartzeko Gure aitor kantari, eh? eh? Aitor, ez, ator, ator Ez? Ah, bai, bai, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bai. Aitor, aitor. bueno. hori da, hori da, bai. gaur, gaur ez atzo izan korrika. Amurri joan hartu da bene lautorriz lan txapuzko lasie, joan bere txupin eta ordu nazi lasterka, azira zire euskararen alde. Hainbat herritat izier pasau die, baina gaur konetan aiketzeko edienak, izorreta, durengo menduren aldetik ibili jakule korrika. Gente asko arrez, esagerau, gauzoko bostak izeteko, eta aitea ben otzeieko. kriston jentetzi… Eh, Ni bentsat e... Eh, Horre, zornotza eta izorreta arteko erbitxart horretan neu bat ortramor, morretan ez dakigu ze jendibilidan, baina giz esan ni erretzen bertan itxan dutzen, e, eh, nasasko mobidu, esan dut, ba, zetako, gero be... Eh, Egon da nun aineketan nain. Da, hain jozu gandera, eh? Meritu da guzu gandera, eh? da ez gitxi, eh? Izo eh, horretan eh, Repsolien kriston jentetzi gara, korriki eh, itxaiken, da, hane batzu ba, bat, eh, bat, ez eh, jaunetik gora esango nuke, batu gariela golpien, eh? Hmm, bai bai, bai, bai, golpera asko, asko batu da, kristonako multzu egin da, manifestazio handi bat emote man, baina bai. manifestazio alai, alai ez, gaurko honetan. hor, tipi, tapa, tipi, tapa! Eskurti bera gatozela, eh, gero durengoen jasartute, eh, horre, errekamendi badau ba, hor parien eh, bai. burue jiretia jike moste, ikusteko ero, da flipa, baina dozinon eskurri gainako jentia onda. Hmm. Betzi, eh? Bueno, ba, Balkoietatik eta e, irudi politia egongo san seguramente. Ia bai. batemateke erretratu bat eh, badau eta bialtzeik badeku. Hmm. Bai, baeko Badeko, ba. Bai, da gente gente guzio badeko meritu, eh? Osa, goizaldien bai. juti den jau enotza gazeta. Bai, bai, Euskera bai, nalde, meritu badeko, hasi gure, txalotzeko, eh? Eta ez dala iserdi asko gota bian, ze gente egiten e, eta bere sare histori eta argazkietan hor dauz, eh? korrika barruen, eh? Hor, lasterka gure multzo edo Euskera aldeko olatu horren barruen. Ez alda Alantxik. Alantxik, da. Alantxik da, Xabier. Bai, bai Xabier. Zadea gaztintzen egin zen lehazua Imar, eh? Bai, bai. Zemat, eta zemat ikusi hau eh? Egin eta erakutsi egin berdi. Egin eta erakutsi. <laughs> Hori da, eta pizkate begiratu egun, ez? Nun, nun ibili leiken korrikoan momentu honetan. Hori, hori, oin, momentuen, e, eh, zelan da, zelan, resultado minuto, oin... Eh, resultado minuto, bai, bai. ba, dan hor duen, ointxe, gazteiz... Minuto resultado, Minuto eh. resultado, hori. Gazteiz, erdi aldela sartzea regongo da, ointxe toketan jako horre, deko, deko sortziek eta amarrien deko ordue, ez dakit, zuzeneko jarraitzeik ez dakit, ze, karo, emisiño en interneta, nire telefono ti doi, eta esto gure por se hori, zabantzan <laughs> ipini. Ese, es, es, vale, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, Edurre, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, eh, eta korrika, eta oso Por, bai, erretrato politiek urte modi horrela. Bai. Legutitxotik aurrera eta temporalea erra dukua, ez ah. dakit aterri harrapago da, bueno, zuken zu, edurre ikusi dala, bai. Eta gaur gabera gerea ganera emoten dabe durrengo dauela, oza, temporalia dator eh, horretik, eta agurain eta horzi erribiliko dienari animo. Sakana perspanago, ez da? Agurainetik sakana aldera, txarri Hori da, hori da, eta hor eh, lakuntza, otobi, berriozar, iruñara llego arte, ba, bueno, baekie, eh, baekie, gaba zelan pasau, horri jako isi iruñara. Da, neongo da, gure tekniku eh? Gure tekniku ez da eskapau, eh? Ixortan ez da ebili, baina? Pena bat, ba, bueno, orduk ez da bela koinzidu, ez? Bestela politi izango esan, ba, korresponsal bai. moduen, ba, kritika zuzenien eh, guri ekarri alizeti, ez? Baina, bueno, pena bada, ez talan izengo Eta gure tekniko bizarrengoa baineketan. Baina horrez gain Baineketan edo Baineketan edo, bueno, bai, nik ustot gaur eh, nahi txe horrek horreka ustot prepote hori, eh? Beroketan lanetan El, el prepo Segur gala, eh? horretan Horretan oso abile dugu gure bai. tekniko ba, Gube bai, eh? Horrez tagalduko, bai. bueno, ari dekiketan bez, baina hor gitxi hau <laughs> Eta, bueno, beste berri batzu eh, badako sekarteko gaurko gure gurera Aitortzeko, ai, edo eh, hemen esateko gu, bizar, e, eh, bigarren eskuko asoka bat egongo dala Izorretan, izorretan askondo, orekarte Azkondoko bai, bai. karpatxuen eta orekak antolatut ez, e, orekarte Orekarte bai. Horretarako hemen urrekal bitartekari lanetan Eta Aha. bat ona ekarte izan litzeko nena Eta telefono bidez, dut beraz, komunikazioen ipineko, entxe puro Ia lortzen dugun, a ber, deituko dut Jomara, eh? Jomara, eh? Bera, korren atzai, eh? Horek arteko... <laughs> Ia, maneko... Bai, bai. oso ondo, joa, tekniko. Oh. Itzel. Bekario, aprobo! <laughs> Profesional, muy profesional. Apa, Jomara! Arratzalde hon! Arratzalde hon! Hola! Entzuten dozu? Can you hear us? Yes? Bai? Apa? Apa, Jomi? Jomi, <laughs> entzuten da? Vale, perfecto. Entzuten dozu zain guruko, eka ber, eh, bota izu eso arraza leon! Vale. <laughs> Oso burri, nes? Gitsi baina, eso zer, bueno. Vale, vale, vale. Bota kondi, bota eta... moldatuko gara. Hori, Jomara, bizarre sozer eh, da bantolatut ez, jorretan eh, dabe bigarren eskuko asoka bateo dauela, ez da gita labur-labur konta bat, eskuzun zer egongo dan bertan, Vale. Momentetan egungo hori, bizerre <laughs> Iurretan eukingo dugu le bigarren esku gasoka eta bueno, bia ina lagurpen txikitxo bat ba ser topaugen gen bizerre bori, iorretan. Iordán. Ba, goizetan, da eta da da eta merkatu ba hori, artizago eta bigarren eskuko postu edo modu dire eta eguerdi zen, ordu bat galdera, ba, petite gongo da, animatzen diberreta, terki poteo ekien. ojo, ojo, ojo terki poteo. Gure petite hor, eh, poteo alaitzen. <laughs> bai, bai, bai. <laughs> Noveda. <laughs> nunca visto, lo nunca visto. Orden biser, amarretatik iruretara zauzu ezta? Bai, gitu gara bera. Bigarren eskuko eta artisauen postu egongo die, eta bai. petiteko gu, eukingo gu, ama, e, ordu batetik aurrera kaki emoten hortik, ezta? kale gira gora eta bera hor, jurretako lauta ernetatik gueltak, ez da? Eta, eta eurize, e, eh, bizarko eurize dago emon da, eta, ez da, igual, karpane izangote da, igual, eh, azoki edo... Entzun duzu? Bai, a ber, azmo ba hori, tabernan inguru eitie, ba, azkoz politiago da lako eta ba hori, giro da dalako, baina, bueno, e, karpan izango da azkenien... Ah, ja, zuzenien, ez? Zuzenien ja karpan izango da. Karpan, bai, bai, karpan. Vale. arnos la mucho. Ordo orduen petiteiren hartu kidan ipinigo txugu guen jeinen edo zer. <laughs> Petite zaure, ba, poncho y palante, ¿no? <laughs> Petite está taberna ver nada. <laughs> poncho y palante. Poncho en marmita chakolinekin eta. A taberna barruen, buah, escándalo. Bai, bai, Kandela Candela. Eta, vale. eta ganera usteot, e, eh, postu nahiko txongo izila eta gauza interesgarri askoa, zenipe jente asko ezagutzen dut, postu eta epiñiko da bezenak. Ah, bai, eh. Esan dozti armarizio, etxeko armarizioanak ustu da bezala bigarren eskuko horropa gara, zike, bueno, bertaratu ez, da, bertan egongo da, gurusun erosteko, ikusteko, da, gozatzeko aukeri, ez? Merketa ona. Traducción. <laughs> vale, eh, aimarre que... Eh, <laughs> ba, berak, Alzo tekniko. Jende, jende asko, deko labixerre postu eh, alkila, hartu da, Eta armarizo, armarizoko gauza sar guztizek saltzeko asmoekin. Ni lengu sinege esa. Su lengu sinege. Bai, saldu bidal eta pulsia de aprobar diteko, <laughs> eh. Bueno, Aymar, ya galeta na Aymar ki hace más puesto un odien edo edo ezagunik egon odien hortik. 25 puntu izango die eta erdi banaino, o sea, erdi izango da ta bestie besti eh, de bigarren el kuku. Mhm. Ah, bello festi. Bai, eh, normalien, o sea, que durangaldeko die. Hmm. Ba. Kanpotarra da hor bilbotik eta hori etorriko dira bai plentzatik, baina... Maketu. Egin akamengo edien. Oso ondo. oso ondo. Ba, Ba, ba bueno, ¿eh? dakit beste sozer dekuzun aipatzeko biserko asunten inguruen. Ba hori, ba hori, jende animetako. Ta tabernetan ben ba, meneito gongo da, ezta? Gustatzeko bai kontzumo zirkularra. Hori ba, da. hori. Oso ondo. Bai, bai, bai, bai. Hori, hori. Plan ikaragarri ze, jo, mara. Eh, Kriston eh, giru hongo da, nahizte aguratizek ez lagundu. ondo, ondo. Jorreta <laughs> sal. <laughs> ba, beste barik, eh? Zorre... Azkerrik asko ditxagaitzik. Hori da, zeuri jo mara, zeuri jo mara, eskerrik asko. Eta, eh, ah, bueno. <laughs> Gerarte. Edo bizerarte. Gerarte. Bueno, entzule, ba, entzun da zu, eh? hitzetatik, eh? anima bizia herri jorreta etorten, eguraldizek ez daula lagunduko, baina, bueno, aterpe darba deko gu, da gondo eh? Gure, eh, Facebook, eh? Facebook, eh? <laughs> Facebook, eh? eh? eh. eh gure kanti gorda bile, ekin da, ekin, eh? Hoxe, ba, etorri, urbildu askondo plazera, ba, horrez gain, tabernik, taberna, gure goi petita handiz horri biliko girotzen, gure trikitilariko aurkazadean egoi petita horri gara soinu eskuen dala gure kaliek girotzen. Eta beste barik, guk eh, ontxe aurrera kimiko zehu, bak, iso hemen pixkate aguj eta fiziko eta emozionalak ingo bai. korrika izen dela, egun gogorra guen batzuk, beste batzuk eh, igual, gogorra guko lanien, baina bueno. Baik bai. Baina bueno, gaur... Eh, uztot, e... Eh, uztot, sarri edi asken jakola, eta gaur, korrikako egun berezi badanez, ipin egun, korrikan kantuetako bat, e, ipin egun, ez dakit nana... Bai, baina aukeratu enbio, eh? gaur, korrikan ingurren emikoa, baina, tarko zuen. Ogetabi, idizinho gondiez? Zein nahiko eratzen, venga, erra gara, zuen. Bota izuzen zenbaki bat, holan, alo loko. Amalau. Ah. Venga, ba, amalau, amalau, amalau garren korrekako, abestizio jarriko. Venga, venga, hori da. Pa Bueno, ba, hau izen da... Mm, ni ere bai... Ni ere bai, bimie eta bosteko... Bimie eta bost, amaz barek, bimie eta bosteko korrikako... Amalaugarren korrika. Afrika bibanjek eineko kante, eh? Solako eh, sarri eneguen, eh? Improvisatzi egurie eh, da. Bai. Eta alantzi, kanantzi sartu gara gu. Perfecto, gara tu jaku. Juan Orobio oita kurtie, kona, kona, kona. Hona, eh? Latzak zinanek. Eta aurrera jarritzeko, gu lehenengo tartigaz gatoz hemen, eta, bueno, hemen gure txeite torrezako, gaur korrikan... Eh, Esatea bien, euri jaukingo dule, eta ez dakit, euri jokin dugu, aterrien dau, baina bizi arretzi ondino hau herri askotatik zier pasako dako eta asko kigua laste buru guruko zuk gerturatu beste herrinen batera, hasi que jakin daigun, ze denpora dauen, horretako ontxe, zuntzako, bizarra tropikala. Arratsaldeon entzule maite, arratsaldeon laizi arsale Beste azte bete hemen gauz e, Gure abadetxeko kobasulo eder honetan ditzela ederra eko hemen, bai bai Eta hemen eh, peletan gauz, eh, peletan gauz Naizta kampuen igerriko zainuen moduen Desente freskatu daue. Oi fresko, eh? Gaurre hotza itzela hain jau, eh? Gaurre hotza itzela, bai. bai goiza, goizien goizetik ganera, batzuk horribili gara korrika eta presaka pankartien <laughs> eh, atxien korrika, ondo, bai, ondo, eta izerdi pizka bota gu egiz esan. Kanera esan bida, e, guraditzek, hotzen edo baina errespeta guen jauz, e, euri tanta edo edur kopo ipe estosku egin. Bueno, eh, pizka da horrega txu segidu egunok, ja astola, astola pasau ez, ja mutxara zinguruen hasi de tantaka. Jo, eh? bai, eta, eta ni etxan txan hori labe, edur pizkat, bueno, edur ero txingor pizkape hasi baina... Edurrure, edurrure. Hori da, bai, baina... Ariketan ibili garen bitartien bentsat izortako taladuneko tramuek eh, aterri. Aterri, aterri. Bai? Eta la temperatura ona, aineketan aiteko. Bai, bai iru, iru lau gradu, fenomeno. Bai, ondo, <laughs> ondo abrigo tegunez gero. Eh? bai, kategoria. Nikon hartu biot, goizeko lauter etan e, eh, alarmi joda benie olako deabrutxo txiki bat beha guinote la rondetan burutik esaten. Uf, buen tarde, buen tarde. Nora soi eh, lat, es, nora Baina, bueno, hartu kompromeso hori eta bi urterik behin, bueno, kasu honetan iru urterik behin, Ez da inbesteko eh, bierra izen, ez uste euskarak hori mesia bela, hori tegei jau, eta... Bai, bera, eta gero ganera egize da, kriston jentetzi egondala, eguraldizek eguraldi. Asko lagundu horrek, eh? Bai, bai, berotu da ambienti eta... Oso Noberen loar pexan zagertu eta jente gehiago ikustiek, eh, jo, eh, asko, dago, bai. goratzen dago, eta aineketan hasi eta rekal topeti hor eh, bastar baten izen daia, bai. el sumun, eh, rekal? Eta, eta harinera segidu eta handik ordu betera, rekal eta gambo topeti <laughs> hori bizena, el sumun. Eta handiko eh? Bai, bai. Jo, ez dugu parkatu, baina... Duzaie, San Faustora... Ah, San Fauston, San Fauston egon dena traktoraz. <laughs> ah, bai, bai, ni baurrien. Olazo senior eh, traktoraz, eh, erritxik imperio dina gertu zena, bere ebro sarra azor tranquilo. Bai. Eta nasa gordan binean kartelen, baina bueno, izena jorratu... Euskara, no Lurra eta Euskara edo olako... Ba, jorratu lurra eta Euskara. Baina... Bai. Artisti, eh? Puta, Astiro, Aineketan, aineketan juen baino, eh? Bai, bai, total. bai. Baina liandu, txar. Erdi erdi ze sartu oh, Baina, bueno, hau izor tropicala da, eta bai, uste bat egurat jeri soemiko zegoen Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, e, negu guztizien egin ez dauena, oin apirilak bati eneiken dabil, bai, atzo igorriko esen moduen eberrik aurrera temperaturak e, asko geitsizien, bai, iparraldetik, e, eh, iparri parretik ganera aizi etorriakun Europan barrena, kanta, e, bizkaiko golgotik pasau, zunez bete, eta bete-beti ez da gure hartien, eta atzo ja, atzo gaberako, gabuer dirako, ja, Elur maila, gukin jogu ba, hasi atzo eberdin guruen mili metruen, azkenen gordureko zeireun zazpireun, eta gorgo izaldien ja, ba, berreun bat metruen, eh? Osa, esan gu durean galdeko txoko batzuten, edurren jabela ja. Eta Bilbon bebai, eh? Gaur bierrin egon Bilbon, eta edurra purua jauzin, bai, eh? bebai, ni korrikati bueltan etorren hasinen zeirek eta hogei, zeirek eta hogeita boste eh, buelta horretan. Zaparra txo bat bota dau, olako hmm. txingorre, edu, reuri, olako naste, borraste bat, baina, bueno, kopuek ikusteko lehin, bai, bai, e, barrio esaten hasite, ne gusti zen ez dagoena apirila batien egin jau, bai? Baina bueno, me etorrezako. Lena, eh pasuan a ez Astion notzen eh reportaje eguraldian Andoni Ispuru Andixeri eta are pesatea den. Bueno, ba, <laughs> berro metrotan tan edurraki apirilen estala oikuena, baina gure mendisek edur, edurra sapirilen egotie bastante oiku edala. De bai, hecho, Euskal ba, Herriko bai. hiriburuetatik biten, eh amar urterik behin ero, eiken egin edurre aprilien, beraz, bueno. Bueno, eskabizain txarto. Eskabizain txarto, bai, pizka soratute lehen moten dau, baina igual soratute aurretik itorriaku euraldizago egiradugaz, eh? Osa que, ba, oixe. Eta, zein izango da bilakaera? Ba, gaur gabien, bueno, esan birra da bai, oin arte gaur egunien zier, emonda egondana, baina ba, desente prezipitazio gitxia baina bela, iruro litro bat emonda egondi eta lehen unikusiot eta izorretan amarrera besta heldu. Beraz, ez dakit joan jiluntzi eta gaba partierako sozer gordeta deukingo dauen temporalak, ero ez, baina momentuz, e, eh, precipitazioa deukien ez pintxaso pizkat, eh? Pintxau ez dugun leku izan da, temperaturiena eta kota edurkotan. Horre, eh, ikusi hau moduen, asko ostu dau, temperaturi, o, temperaturiek eta koti ebe desente jeitziaku. Eta horrengo gogunetan be, freskuria kontuekin jarraituko dugu, biser, egoi dira dirarte Bizer goizer dira arte e, ba hori berren metro inguruan edurre eukingu eta gero pizkate samurtuko da egunien zier gabaz barrio de pizka bajatuko da irure lauren metrora Domekan be freskura kontuek bai, bueno, pizkanaka atertzera dengo dau, eh? bueno, pazientzi bizka, pare bat hiru egun, eta eta hartik aurrera barriro udaberritzeko asmotan datorrela emoten dauden poriek. Eta maio horretik, hausartuko zinaren esatera gazte izaldien e, eh, lasterka <laughs> asmuekin horreri ze prebizinio eko enan esati, eh? Oin momentuen esango neuke edurre espada, edurre jego moduko temperatura egun goda biela. <laughs> Beroik ez. Beroik bapes. <laughs> Berotu engo die, harineketan, eta seguramente bat baino gehiago, barruti be berotuko da, Baina... baina baina... <laughs> baina, ati esarratu, bai, <laughs> eh, da. Ati maitane, bai, se kristone... Katu eskapo bizko freskuri esatzen eh otsa <laughs> Eta hoize. Ba, eskerrik eh, asko unai, eta... Konklusinue, harinik eta fenomenoko euraldize. Eh, eta edurre bada, eurize bada, txubazko hori binik jaurrera. Venga, hori da, korrikak merezi da urten, urten kalitera harinik eta eta, bueno, zuetartia agurtzeko, a ber, esan zenbagarren korrikako abestitxe guruzun. Jo, nik ez dakizen bagarren dizinua da, baina... hori... Esan ba, ka... Korrika, ka, hor, Hori hor, hor, Gorta, hor, hor, hor, hor, hor, hor, dena eh, harinako korrikako ez dut gogoratzen oin. Así que... Azkena? Bai. Hori bezinda, bai. Hori bezinda, hori bezinda. Hori <laughs> Betau te dauz batzuk. Ba, hori garren korrika, a ver si dan. Venga, ba, hori garren bezinda. beste Emeretzi? Emeretzi. Eh? Ez. Amazortzi. Amazortzi. Ba, sortzea. <laughs> Por supuesto, como, eh? no. tómola, tómola. Burusune bota, eh, baina gero... Eh, Burusune, eh. baina gero betaute dauz batzu. Gero zensuri da, guai. Bueno, arbelin imirikus betautu dauz. Eta erratian zensuri, no, que zango leuke, eh. <laughs> Eta venga, tekniko gure da honien, lai, lo, lai, lo, lai. Bueno, eta hemen gure tekniko kestoz etxi, aurkezpen egiten ez dakit entzuten banozu hoz, nien az nire buru entzuten, hain bai, bai, bai. Hemen tekniko ipini esku, bizizitiz bizi, gure tarte ospetsu eta famatu baten eh, sarreri, eta horretako. Gure hit handia. Bai, bai, bizizitiz bizi. Entzulia, Osasune tar... txorrara barek. Zer da horio, horio. Entzulia, ezagutzen da beha, tarte bakoitzako, bestiz zebera. Claro, intro, eh. Pintxia, ja, tak. Claro, claro, bak izi, eh. Aurkez pinik ez dugu. Claro, claro, bueno, hau esagune da, ja. Ba, gure basu errekalo hiar eta kompainia, gure basu nien beti juen ninko Eta eso, en arte. <laughs> Bueno, hemen esaten moduen bizi zeitez bizi, osasune txorra barik, eta hori aimarren tarti dugu. Así que, hori aia klasiko bat, eh? Laizia arteko klasiko bat, eh, osasune txorra barik. Ja, dinez nagusi da, eta hoz programa bigarren temporadan. Claro, claro. Bizi zeitez bizi. La <laughs> Eta gaurkoen bizireko, ba, gona ze gaizek eta begiratzen, eta bueno, gaurkoen e, saio berezi badeku ez, korrika inguruen. Hori gaur, osasune eta korrika lotuko zapur bat. Eta ingo remix triple barrek, alezein barre, ze gaur lotu bioguz, osasune, korrika eta el español aldizkaria, eh? Ojo! Eh, eh. Bai. Zelako, el español y la corrica. Ay, el español. Ostras, se la ha compartido de en uno. nombre. Osasun eh. mental erako oso gomendagarri se dan oh. aliska eh. Latza, eh. Gaurkuen eh, korrika no aineketan eitien inguruko osasun arazuk eta karrikuz. Bueno, Xe, nik, nik zuk esan resan aurretiko ese miote, que Korrika oso politxe da, baina neurri zen ze bestela ez da bapeo osasuntzuek zuek, kristonako augetareko ez da. Hori da, hori jengo da azkenengo konklusiño, eh. <laughs> eta, segaitek ekarri dugu korrika eta el españolen arteko loturie. Ze, eh, el español eh, egun karitzen, eh, bueno, egunkaritxek atara bene artikulu bat, eta usan eh, titularra, eh? eh? Korrikalariak enterretan gabiz astero, diote medikuek. Hori gize da. Hori, <laughs> hori zan, eh, ez? Zeran ez dut ez? Korrikalariak enterretan gabiz eh, astero. Ba, izte Ba, hiltzen da bizila, eh? ez? Eh? Korrikalariak... Estadistikoki hil ba, hiltzen da jendien. Korrikan alde, korrikan egin da bienak, ala generalien. Korrikan egin da ben jentie, eh, hil hiltzen da. Kontuz ibili bidala. Martin Fizan dino bizili da, bosta? Bai, estadistikoki ez dakit maratoi baten ez dakit zenbat. Baina euen datua zala mara, ez maratoi bakotxo baina X pertsonatik hmm. bat hiltzen zala. Ba, asko, horrek diesu, suposa egin Beobia donostin eta asko. Urtero minimo bat. Urtero da, bai. Bai, bai, bai. Eta gainera, kuriosu da, aipatu zune maratoi, ze maratoi eberes, dator eh, eh, Persia eta eta Grecia arteko gerra batetik, han e, eh, persak sartu ziren maratoi Epa. eta wow. e, handi gurtzen mesulari bat, e, eh, Korregan e, iriburu bai. arte, Dai. arte, mesu bota, esaben persak etorri die, eta hil izan, eh? Así que hor kuriosu bai. Eh, eh, dato historiko. matadon, eh, no? O sea, o o sea, eh, parkatu, parkatu, uh, uh, inciso, inciso. O osasune eta ganera kulturilla. Kulturilla general, claro. Sí, sí, les bizi esa esabaltzen, baina bai, bai. Ba, da. Nivela gora. Maratoya Maratoia asmatu momentu entra gausan, así que kontuz korrika itiaz. eh, <laughs> hori. El español aldizkariko artikulone edinones, ba hori, konfinamendu hostien, eh, gaixotasun barri bat etorriak urran erren moda, ez? Zimata gente hasi da, korrika itien, eh? Ba, ba, moda bat bihurtu da, gaur, ez? Gaur eta ustot, eh, amaika egun hauetan, ustot nahiko aukera gongo da, lako jenti ikusteko korrikan, zelako indumentarizak jenti. Bai, bai, jenti dekatlonera jun, dana ustu, eta azten da korrikan eh, sekule barik. Eta honek, osasun arrisku ekartzen dauz, ez? Eh, asko eh, osasun hobetzeko zaten da bedala, ez? Korrikan ekiena, baina gehitzen da da itxurak edo fiziku, ez? Ba, holan, eh, bai, bai. tipito hona aukin eta bai, Instagramerako argazi eta ateko, hortan juntan jenti korrikan. baina, bueno, osasun mentaleko arazuek horretxikuz, da, oine, eh, sartuko gara. <laughs> <laughs> eh, Zinfa San Luz, eh, el eh, Arabera, ba, korri kaiki eh, suicidio bategas konparetan da bie. Eh. Se gente asko da eta bueno, azkenien, osasun asko ekarten dauz. Así que bueno, Zinfa San eh, eh, korri ka, berdin, eh, suicidio. Ondori jo latza, tala, eh? Bai, eh. bai. <laughs> Tal cual. Eh, hori dinuen ez, eh, lau korrikalaritik iruk, eh, esfortzu proba genbarik eh, puten die korrika aiten. Lautik iru. Lautik... E. <laughs> Eh, Gitzi iru itu diate. Bai, Inok ez da bide probak. Lautik eh, iru koma bederatzik ez da bide frak bai. esfortzu probarik. Genti, eh, ba, suster bako, ba, inungo jakinduri barik, burten da korrikan eiten. Eh, korrika eiten da benen, euneko berrogeita bostak eh, afekzio kardiobaskularrak eta jasaten dauz. Eh, eh, patatan eta eh, eta eta hori eh. pizkat hain listuk eskaienantzako zer da ba infartuek ah vale <laughs> infartuek <laughs> eh bilotzekuek <laughs> eh gero takikardiak eta holako hainbat osasun arazo be agertzen dira así que kontu sibile eh gero aipatzeko bai ez dakit gaur korrekan ibisarieno estadistika honen barruen sartze edo ez baina bueno antza korrekalarien uneko boste. ba durik eta aldez aurretik ez da beiten ez dakit zu eslan gaurkoen gaur ez Gaur ez Igual le eh, apruebate eh, empinamento de codo, ¿eh? Igual eh, apruebate así que hostien edo... Ni, ni hidrata unaz, gero. Gero, da estiramento de peñez, usta, apruebate... Estiramento de peñez, se... Ya maiko orduko ya... Ainka <laughs> Gero, gero, osasun arazo konkretuetan sartuz, eh, uneko zeiak, hori, izan dugu moduen palpita sinuek, eta gikardiak, eta infartuek, eta jasaten dauz. Asi, kontu zibilik horrekan etxen juten masari. Gero, eh, España amaian, e, korrikalarien e, uneko irurogeita bat koma hau da e, Espainiako medikuntza eta kirol elkartien ikerketa baten ari urten dago datuek. Espainia maian, euneko, korrikalarien uneko irurogeita bat koma sortzik, e, osasuna azuko dabe, zukondo, belau, muskuluetan, giharretan… E... Hombre, es ese espainolak txartoin jaz, generalmentien orduan ba... ba... Baskoak ez, eh? Baskoak... Eh, Oye, ba, esan duzu, es, Espainian esan duzu daba, bueno ba... <laughs> Espainia, estatu, zelan... Eh, estatu maian, esan behar dut, edo... Oso berrezitxio, su komentari zoritxe, eh, ba... <laughs> zaki gaurkuen eh, osasuna zuek edo pino ditxe, etxe, eh, pintxetan da bilemen. Eh. Jo, gure tekniko. Tekniko edan nera. Egon esinek, dani gure. Tekniko mikrofono bari dabil eta... Hori, hori da, dana kontrolaute dekolako, joder. Zabraute dabil, eh? Azier bierri bari gatu dira. <laughs> Gero azken datu bat, korrekala dizien eh, uneko irurogeita amarrak, gaur egun, ez da usekule kirolikein bere bizitza osuen, eh? Honek eh, diez eh, <laughs> dekatlon ust, ustiatzaileak, ez? Eh? Juten die dekatlonera esportera, dana ustu, zapatiak harunak bai. erosi, maiak, eh, kriston, eh, indumentarizie, eh? bueno, bueno, ternuako ropa hori da, hori da. Bueno, baina karunak eta erosten pixak postureko dizenak, eh, dekatlon ustut nahiko merki eta bai. asekibli dela, ze nik gaur dekatloneko txuaskero dut merkin… Eta... Ander, ondo, ander, ondo. Dekatloneko prakak. Ondo. Hau da, osasune txorrada barik, hemen e, txorrada barik biltzeko, korrikan aitxe juteko, erropasarrak bai. erun bide, eh? txorra txorrada barik funaz, eta Txorrada barik baina zuk aitxetu zuen horren aldi, nik pintxa latzak erun duaz. <laughs> Da, bueno, hor botado guztatu batzuk, ba, gaurko korrikalari hori be, botata. Eh, Gero, bueno, azpimarratzeko hori, Espainiako medikuntza eta kirol elkartien ikerketa zen dago moduen, lauko horrekalaritik iruk, ez da esfortzu probarik egin, eta, eta asko eta asko urtetan die sekule kirolik enbarik, suster bakuen moduen, ba hori. E, ustu e, orako plataforma handiak <laughs> Jantzi, de traje, e, argazkitzua eta da Eta korrikan urte handiez. ez beste barik Gaur datu txiki batzuk ekarri gure izin dugu Korrikan bai. eta inguruen Eh, kirola egin mozue euskera alde izen daitela, eh, bi urte barru be urtengo sari eh, <laughs> korrika egin. Eta euskera alde bada, kategoria, baina bestela kontuz ibili, ze Kirola... Jo, kontuz, bai. osasuna bai, zuen bai. hartu eh? korrika aurreko korrikatik, eta oso fresko, eh? Ta, hori klabi hori aklabi, errekal. Euskera alde bada korrika egin osasuntzu eda, baina bestela... kuidao. <laughs> Eta beste, barik, <laughs> eh, onarte gure osasuntartie. Hau izena, korrika aldeko... Eh, Sentzillo ipatu la familia. Ez, eh, oin kanta badeku, ez kirola gazlotute kanta prestatu dugu, así que Kirol kirol. Kirolari, kirol kirol, tarte ona irratikue. Venga, gero arte. Jepa entzule, bagatoz beste behin, sarrera barik, intro barik, ez da hander. Ez da gizeteko torrena zen. Gaur. Gaurkuen, eh, Jai hartu o sea, lanin hartu jai, torrena zona. Ba. Gaur boikotan josku. Baina, bueno, ba, bagatoz eh, beste behin, gure aitor pekatari... Ez <laughs> dugu muduen bagatoz beste behin, gure aitor pekatari tarti egaz, gure elkarrezketa saio egaz, hemen abaltzeko gure konfesionariotik egiten dugu zen elkarrezketa tarti egaz. Eta hortzako gaurkuen, hemen deko gu eh, durangoko ernaiko kide dan, eh, bosera maio ez da genek. Martín, arratzaldean. Kuerpo, kuerpo presente menda, urbeño mikrofonu nabar. Mikrofonu nabar bai izkido. <laughs> Arratzaldean bai. Se <laughs> moduz, Martín, ondo? Ondo. Gaur apurbat gano labako ikusi gaitxuzu iguel edo. Bueno, esai, gineo zuri. Ez da gitz, <laughs> ez da Ni beti, beti ondo ikusten zaitu edo. Eh. Dauri, ez dakit espera ondo inete Martin, eh, durangoko ernaiko, bosera mali, ez dakit zuzaren, bosera male <laughs> titulu edo badeko zuen. Por, portaoz. Eh, Kidi, eh, ez dakit zelan eh, auto, auto de gure bozu. Bosera bueno, nor, mali ez tegu, eh, eskara, eskara nian dizu. bai. Oso ondo. Da, eh, durangoko ernai, ernaiko eh, partai dizara, ez da? Hori da. Mm -hmm. Eh, Zai, entzule despistauren batentzako, igual entzuleren badeku eta zer da hori, ez? Eh, Durango ernai modu laburrien eh, entzulintzako, zer da Durango ernai? Bueno, Durango ernai da, e, pues Durango antolatzen garen, ernaiko pues, militante ontaldi, eh? E, ernai da, ba, Euskal Herriko gazte antolakunde independentista, sozialista eta feminista, uh -huh. eta okerrezpanabila orten sortzi urtengo dauz, e, 2000 eta mairuen sortu zen, eta eta hoize eta bueno, e, ba dinamika diferente de Cogus Martxa eta fiskat mhm. horregatik eh horrek espliketan... Hori da, hori da. Hori da, oin dinamika elegante bat barri okin jogu, eta horregatik eh, karrezat bai, Martin. Eh, hori, e, jakin jogunen arabera, e, bueno, oin izin urte hurrena ez, laro geta urte hurrena, durangoko bombardak eta izin zan laro geta urte urrena, E, horren inguruen be, zuek gaztio be mogitzen basa bizie, da ernai maian be usteot badeko zuela, ez? ez antolatute, ekintza batzuk, edo egun guztikuek, ez dakit konkretu gizerdeko zuen, hauen pulizia de apur bat diteko entzulieri? Bai, ba, bueno, durango eta beste, durangaldeko beste herri batzuk, ez? Bombarda da izan mm gaur laro eta bosturte, eta, eta bueno, ba, beti gogoratzen da, ez? E... Gertakari hori, baina aurten bereziki, eh, ba, pizkatu urte horren dalako. Eta, ba, bueno, horren ari durengoko elkarte diferentiek, es, Ba, ba gitarra diferentiek, eta ekimen eta ekintza diferentiek antolatu abiez. Eta gupe, abierre ikusi gendun, ba, gaztion ba, partetibes, oze, mm ez? Eta, eta bueno, e, pentsau hainbeste, ba, memoria ariketa bat ein biherrien, es, Horretarako badauz durango nahin batera gile, gredeaga, bai. mhm. durango mila eratzen dago eta eta bar eta ikusi gendu gure papela hor esala inbeste, igual memoria ariketa bat edo ariketa edo historiko bat ikie, baizik eta, ba, ez, fasisteke durango bombardatu ebie, baina, baina ulertzen gendun gaur egun, fasismoen naiz eta beste forma datzuk eta hartu, pues inerra irabazten eh, da bilela, eta eta ikusten gendu gure papela urte urren honetan zala pizkat, pues horri begire ipintxe, ez? Eta ausen hartzie, ba, laragota urte nostien zegoeratan dauen, ze landa bien azten, eta, eta pizkat zerrein leiken eh, ba, bueno, horren aurrien, ez? Mm -hmm. Hori zan ideia generala, ez? E, eh, planteo duzuen e, programazio ekitaldireko, bueno, ekitaldi baino gehitxu eguztot izango dala eta konkretuki zer topauenke, zer egongo da, nun, nos, orduek, ez da aprobate jakiteko? Bai, ba, bueno, egun bateko e, bat antolatu dugu, Bizer izango da, pirian bizen. Mhm. Eta... Eta hori, e, bueno, simple izango da egune, hasiko da hartzaldeko bostetan. E, itzaldi batekin, durango musika eskolan. E, itzaldi izango da, fasismoa, bueno, itzaldi zen titulu eda, fasismoa 2000 eta bigarren urtean. Pizkalden ez hauten Eta... Eta etorriko die itzaldi zen motera... E, iratze delgado durangarra, mm -hmm. gazte mugenduko kidoia eta eta oin lab sindikatuko kidea. E, ini etxezarreta donostiarra eta LGTBIQ plus mugimenduko partaidi eta Andoni Olareaga e, eh, berriztarra, filosofue eta iratzar fundazinoko mm -hmm. interesgarri, ez? E, izango da, ez? Bai, no? interesgarri ze eta gupe biarrezko ikusten gendun, ez? Fasismo eta asko itindalako berroa, baina Baina, bueno, e, ulertzen gendun aldatzen da biela, eta pizkat esala ez dala erresa ez ulertzeko zer dan eta mhm. eta zelan da bien eragiten eta eta biherresku eh, ikusten gendu nitzaldi bada eta mhm. eta hoize e, eta uste dut interesanti izango dala. Bai, Sortuen, badeko gorri itzaldizia, gero fasismuen gaitzeri be, gaitzen inguruen begalderatxo bat gurotzute, baina bueno, itzaldizia horrokin gu baina horrez amaituko, eh, seguneko kitaldizia. Ez, e, bostetan izango da hori, musika eskolan, areto nagusi zen, e, eta gero zazpireta mobilizazinue e, antolatu dugu, ez? E, bueno, pizkat erakusteko pues, egiten gabizen dinamika okalera atalateko, eta mobilizazioen e, bueno, e, titulu edo aldarri zizengo izango da, e, antifasistak atzo eta gaur, Eta pizkat mm-hmm. hori, pues, e, lara bota osturten ostien, ez? bueno, hemen segitzen dugule, e, ba, durango bombarda abiela eta kasi erraustu abiela, baina, bueno, e, barriro altza usala, errautzetatik eta eta eta segitzen dauela, es, e, eh, askatasun e, askatasun aldeko burruka horrek segitzen dauela eta eta hori izango da pizkat eh manifestazioen mm -hmm. Hori da. Osea, aukingo guz itzaldiziak, gero bai egongo da mobilizazio bat, manifestazio bat, da? Gero be, beste zer egongo da, horra maitzinako egune. Gero egune ondo amaitzeko, eh Sorriñola gastetzien kontzertuek antolatu dogus. Eta e, hasiko die, joko da bie, dube e, Durango eta Berrizko eh, gaztiek, e, eh, atxe Durango eta Zaldibarkuek, eta gero e, estepi selekta batzon, e, batzon eta bueno, euren e, lagun batzuk etorriko torriko dide amaitzeko. Oso ondo, joan tolatu zu egun kompletu, eh? Azkenien olako, ez, data berezi baterako, eh, egun kompletu, ez? Bai aixire bideratute eta bai e, oroimenerako antifasismo eta fasismoen zabalkundieri bueltatxo bat eta moteko, mobilistako espazio bat, oso intez Nik horren inguruen, be, gure notzun galdetu ez dakit, e, durango ernai izen da, bueno, baina ez dakit, zelan ikusten duzuen, e, Euskal Herrizen fasismoen askeri o fasismoen egoeri gaur egun, ez? Ose, askotan be, ez dakit, fasismoen... Askotan lotzen dugu, ba, es, estatu Espainia lotut eta hola, baina ez dakit, hemen Euskal Herriko eragile bat zarien ez, ez dakit lan ikusten zuen Euskal Herrien konkretuki fasismoen e, eh, asuntue, gora baten dauen ez, ez dakit, loko hausnarketa txikitxo bat. Ba, itu, eh prezidentu horretarako antaratu gitzaldi zegoen <laughs> ez, eskeite ez garri da, eh? Eta, eta etxo, itzaldiko galdera bat, eh eta, bueno, eh, gai bat hori izango da ez, e, irugain planteau bat apura mhm. fasismoen historia eta ez, e, eh, definizinu eta apura temotie, bigar nau, ez, Euskal Herri zen zer. Mhm. Eta, eta e, bai, galdea pertinenti da, e, nik ez tegot erantzuni, baina egize da, mhm. askotan eh, ulertu izen dogulez, Euskal Herri ze, pues, bakuna dauela bai. ekiko, ez? Bai. Eta dana, datorren dana, kanpo datorrela, eta, eta zentzu baten nolan izen da... Bueno, eh, dola nulertu izan da historikoki ez, pues frankistak kanpotik e, etorri ziela moduen, naiz eta hemen behai, ez? Pues, eh, hainbat karlista hmm. altxauzien bertakudek eta bar. Baina, bueno, kanpotik etorriko bat moduen, eta gero, e, pues, frankismoen ostien behai, e, ba, probat, e, agerraldi fasistak eta bar, e, ba, igual, Espainiar estatutik etorri dela moduen, ez? Ulertu zen mhm. da. bueno, horrek zentzu baten iguela, arrazoi badeko, hemen pues, takit, e, eh, burruka bat existu izan dalako, eta burruka zentral bat e, eh, nazio askapenan inguruen, eta igual pizkat horrek eklipsa hain da ez? <laughs> Pues, mhm. agerpen fasistak eta bar. Bai. Eta... <laughs> bai, baina gero, ez dakit, nipe askotan plantea izin duten, ni buru eh? askotan planteau izin dut gai, gai honen inguruen e, dudak eta, ez dakit, askotan emoten dago ez, Euskaldune garen ez da Euskaldune garelako, ja bagarela antifasistak eta ez, e, opresinio kontra eta gauzela, baina azkenien, ez dakit, ba, sentimendu bateko nortasun batek ez totzu emoten, ez? Zapaltzai, oza, izinan zara zapaldue eh, asunto batzutan, da beste batzutan zapaltzai bai, eta hor da fasismo ez dakit. Ni be, bu, buelta asko gai horreri, ze emoten da hori, Euskaldunek eh, beti garela oso antifasistak, oso antirrazistak, oso antidana, ez? Oso libriek, baina, bai, eta... baina ez gube, ez dakit. Eta gero gizela, pues, azken urtidan, Ez, igual fascismo organizaute tal cual, eta bueno, gero gizte da igual eh, pues eh, explícitamente fascista dien eh, alderdize igual este que la inbeste pisu, ez, hmm. bai, eh, mengo Hemen bebai, e, ugari joan dira... Autokto nueve badekuz, ez da? Badauzela, <laughs> eta pesa dibidez, eh, ez dakit, e, diskurso machista, edo racista, mm -hmm. e, eh, eta ez dakit, eta, bueno, nahizta igual organikoki ez egon antolatute edo momentu zu bala inbestekun jarra saukin, pues diskurso horrek da bizela, eta pizkat horren ari lebez e, eh, mhm. eh, dinamika hau, eta Eta hori. Jo, bai, benetan eh, interesgarri, eh? Artu zuen, eh, meloi oso bat ezabaldu eh, zuen, meloi handiz eganera <laughs> Eh? Badago asko, eh? Tuti fruti, tuti fruti. <laughs> asko dago erbaik horren inguruen, jo, baina ze positibu edan, ez? Eh, azken nien duran aldeko eh, horren inguruen hausnartzie, ez? Buelta batzuk emoti asunto horreri, ze azken nien, nik uste inopesteko largi, ez? Eh, Euskal Herriko fasismo inguruko asunto hori. Baina, bueno, danon hartien hausnartzen eta, ba, bueno, bai. lortu aldi gauza politiek, ez? Eta gero, nik esango neko durangaldiek Naiz eta igual oinarte es, esplizitamente holan deitu, estan deitu izen antifazista, ez, igual lotu asko eh, estetika konkretu, batu, konkretu bai. eta igual beste, eh, bueno, beste mugimendu batzuekin edo, nik uste durangaldiek berez la identitate antifascista bat es, eta... Uh -huh. Eta, adibidez, pues, bombardaketan eh oroitzapeneko ekitaldizek dien, pues, casi pues, gente piloa batzen da, uh ez, inu baino gehiago, eta... Eta ni gustot bombardeuen eta gerra, tamasiko gerran on ostien identitate antifasista bat existitzen dela, ez? Mm -hmm. Da gu etorri gara pizkata hori explicitetara, ez? Eta mm -hmm. eta bueno, eh horri zen motera eta horri lanketa eta dinamika espezifiko bat eskaintzera. Mhm. Jo, benetan eh, interesgarri, eh? Oso osorik, ez? E, eh, Asik eratik, ba, ikusi txaldisek hausnartzeko, gero gure aldarrik botateko leku bat bai, eta gero amaitzeko aizi bideratuteko leku bat. Eh, gero azkenengo kontzertuketan non izan dozu izin bizila, Sorginolan, ezta? <laughs> Eh. Sorginolan de izin bidie. Así que bueno, Arancha Tapia aquí estemos Arantxa Arancha eh. Tapia, entzuten masabix, Adi, ten cuidado, ojo cuidado. Arantxa Tapia, antifascista, veneta antifascista basara. Ahí está con buena Tapia. <laughs> Está bueno, Martín, Carlos ha oin, goñe, eh, bueno, Carlos ha Durangoko Ernaiko kide moduen, ez? Eh, proba te llegar a Berbaiten eh, eh Bixer, Apirilak Bixen egodan ekitaldi zen inguruen. Da ingurutzu galdetu bai Durangoko ernai e, taldien inguruen, ez? Eztakit, talde moduen e, gaur egun, zelan dauen egoeri ez lan ikusten zarien, e, eh, ez etorkizunerako ze helburu edo deko zuzen markaute, apur bat Durangoko ernai gaur zer da eta etorkizunera zer gure da bizen? Bai, ba, bueno, gu... eskualdeko hain bat herriken dago antolatut ernai, durengon bebai, eta... Eta, bueno, momentu enten sortzi bederatzi gara, Eta esango neko gauzela bai, e, eh, bizka bat eh, generazio eh, relego baten, e, aldaketa baten, ez? E, Osa, horre gatzak di, eh? Batzuk, e, <laughs> ez? E, antolakundi sortu zanetik gauz, eta, eta, bueno, eta, ja, sortzi urte, eta orde, bueno, e, bizka relego hori emoten, eta taldie barrizten. Soin renovazio prozesu baten sartut ez hauzi, ez? Orduen, eh, etorkizuneko helburu epe, ja, e, aipatu ez? Etorkizuneko helburu ez relebo hori emona lizetie, imaginetan dut, eta gero ba, urrengo generazio epe jarraitzi, ez? Borroka horretan edo. Hori da, hori da. Mm Osti, oso izi zauzi bestiok, eh? Entzuten, eh, entzuten, eh, eh? Entzuten, Naiko edo goten entzuten nabi enekin, abenetan. <laughs> bai, bai, bai. Galdera tarantzunekin, hau? Ba, bai, hau, podcast, ba, demio Martín, ez dut ni podcast, ba, saldu dio. Nik hori, e, eh, fasimo ingo terantzun larrei, baina ni galderak prestan ibilina, ez da gure gozue... <laughs> eh, auto, auto galderak! Ingo txea, <laughs> o sea, enioz... entrevista! Enioz gaur gure elkarrezketatuek, osa, planteo dauz galdera gehiago... Gupaino, bai. Bueno, bueno. Zalanketan ez jaren dau berak gupan. Galdera bat egin gotzuet, bizerre itzaldizen egin gotzegune izlari zei. Ah, bale, guretzako galdera. Ah, guretzako, ah, bale, bale, bale. Kontra galdera. dute, galdera zue buru eri. Kontuz, kontuz. Eta galdu gontzuen, zuek izer torren atzuen burure, miutu bat daño gitxeo bakotzak, fasista berbi esaten dugune, ez? Igual oin arte pentsau izan dugu asko Eh, karikaturiza bizondo guazko, bai, bai, eh, bai, kalbo bat eh, tirantiekin eta hmm, eskue altzaute, edo militar bat, es, edo total. mundu errako militar bat, mm. eta hmm. zuei torren atzen burure, hori ba, berro barrekin. Martin oso, oso argidekot. Gurtzu gusbota zengo. Bitu, Trump. Trump. Trump. <laughs> Trump sines, saltarines, gente un casi llega a chaleco Ah, va, va. Señor Barnes. Va, ni, ni que es ahí meste, eh. Gomi, Gomina asco. Chaleco en bandera chuchiqui va a tor. Igual ha dado toda pizcat. Rapautic chaleco, ¿no es? Fa chaleco, ha dado toda pizcat y lo dice. ni no hay... Chacu recorre a las España que banderas, toda la cosa. Va, a ba, ni ni que esto tú usted ahí meste, Dani. Padela, lo chot, ni que bai. Sein? Va, Padela. Padela. <laughs> Jo, a ver, yo montada de eh, pádel. Ba, Contus. Pista oso eh, potente. Contus. Eh. Contus. Ba, ni gusto. ¿Cómo te echas, señor Rín? Horri, chico, ¿ves? O sea, o sea, le negamos movimiento antifascista de bai, justo contra que va a no, ¿ves? nene va skinhead, movimiento horrega zeruten zan san. Eh, hori, eh, ori, militar, eh, hans, eh, hans, eh, hans, eta... Hmm. Eta gero urten ziren kasualtz, eta nik uste, fascisten alien, egon da hor, eraldaketa bat, oin gaur egun, onduen egin gen edo zein aldala, ez? Eta mm. fasismo da pentsakera bat eta ideologia bat nire, ustez, orduen... Eh, bai. bai, nik uste dut behai, Ander, eh, hor dauela apurat hankasartzi, ez? Askotan, eh, Martinik hasi komenta da moduen, ez? Eh, askotan lotzen dugu pentsamendu bat eh, estetika konkretu bat oso bai. radikala dana, ez? Eh, bai, fasistak, ba hori, eskin gerrafau bat, eh, antifasista bat, ba, ez dakitena horre jertxe bai, rendibikatibu bai, bai, bai. gaz, dana baltzez, eta horren. Baina nik usteot, gaur egungo fasismue da batez be Euskal Herrien be bastakit oso enkubiertu eh? ez? Euskaldune gara eta gu oso libri gara, zelan ez. Baina bai, bai ikusten dut e, goi klaseko edo gentie e, eh, hainbeste preocupazio esteko zen gentie e, eh, ba, sortzen dauen diskurso bat zapaltzaile zapaldut te dau ekiko. Adibidez, eh, persona etorkinegas, eh, identidade sexual ez normatibo badekien agaz, eh, Olako, ez dakit, olako diskurso bat, ez? Dau, neiko normalizaute gizartien, Ez, eh, ez dugu imaginau bier eh, tipo rapau bat eh, bota militarragaz. Osa, gure, ez, nik, alda... zuko definizioaz bat, dator sotan un pertsona bat. Bai, bai. Baina izin alda pertsona bat, eh, ez dakit, eh, izortan biziana tranquilamente, eta relazioetan dana gugaz eta danogaz, baina gero, badeko naholako pensamendu bat, ba, ez dakit, eh, zapaltzai, ez? Osa, gehien sufritzen daben pertsonak zapaltzen dauesan e, kolektibo bat edo, ez? Eta ez da usetan estetika konkretu bat aukin bier. Ni iritsi propizio. Mm. Eh, da, de, ni gutzua ba, ados nator. Ise, izen alda, ez da eh, persona gazte bat, e, pijue, zeinez pijue. Osea, gaur egun estetika hori nik uste eta apurtu inala, ez? Osea, ez da bain bai, konkretu bai, da bai, zabal haue, eta horrega zabaltzen da bil. Lehen egon gara estereotipo bat zutara lotu, lotu gudana beti, osea, mm. Oso, oso gatoz gauza dana zailkatzetik. Bai. Hmm. Oin dana zabalau, eh? baina sentitza dut pizka roio kortetie, eh? baina hau zintzo gara mintzo baterako gai bai, interesgarri, potentie. oso eh? interesgarri bada, <laughs> gu hemen eh, aitor pekatari gauz eta asko luzatu aldamen asuntu, eh? Bueno, bai. baina nik aldo zozer esan ez eh, eh? Bai, esto zuzen esan, esto <laughs> zuzen esan, da, bueno, rakantzuri txiko zaino, baina. Minutu eta ja, vale? <laughs> jo, ba, ba justo elkarrezketaz digunetik, eh, buruen eukindu, ze, ze esan dugu, eh, Euskal Nortasune antifasista izendala berez izetez, edo bentset duran aldeku, eh? Baina ez jaku urti bazetan euskaldunek fasistak izetia. euskaldun, euskaldun eta fasista izetia. Eta asko. Nopa asko Eta asko dauz. Eta asko... Eta... eta... Asko pasetan, niri pasetan jate, eh? Ez ki, karo. Para eta ipan menin duguz ja, e, erdi, erdi brometan, baina... Nik uste gaur egun fasismue, Claro, aurri bat dekogu, eh, pak guzti sartute, me, eh, zuen, meloi guzti sartute. onda, bai. Ba, nik uste gaur egun dekogune da, fasismoren ideologian atalasko asko ramifikaute moduen. Mm Eta igual pertsona baten edo kolektibo baten ez dugu letopetan, fasimoan e, eh, ideologian elementu edo... Mm. Takitzen, esan. E, atxiki zen dutxe guzan... E, eh, e, kompleto. Mhm. Tarte guztizek, baina bai kolektibo diferentetan topetan dugu jendie, ba, bueno, gauza batzuten bai, bai. E, bai dala fasisma, modukek, Eta beste ez. Mhm. Topago aldo guz, eh, jende oso feministak, baina arrasista dienak. Mhm. Edo arrasistak oso patriarka bai. dienak. Osa, eh, horre... Bai, nik uste klabi horrek alzu bota duzule, eta nik uste dela interseksionalidadie. Hau da, e, nortasune, ez dala bakarrik... E, identidade baten mugatzen, ez? Hainbat identidade mm. tipotan mugatzen dala ba, izinan zara Zurizia, izinan zara euskaldune, izinan zara Gaztia, izinan zara sarra, izinan zara baltza, izinan zara mm. gazte bat, e, lanik estekona, hainbat gauza dekozuz eta zapalkuntzak azkenin oso anitzak dies, ez? Eta izna zara bai, ba, adibidez, Euskaldun bai. moduen zapaldue hizkuntzan arduegaz, bai, izna zara zapaltzaile errazita basa delako, ez? Izna zara aldi berien zapaldue eta zapaltzaile. Hori da. Eta lanketa horretan nik uste badeko gule Euskal Herri Maia mintzet, kristo lan Euskaldun bai? Bai, bai. Ez bakarrik, eh? Dano, dano, gizabanako dano ikustu. Nik horregale, zukezatzen arire, eh, Euskaldun eta jarri lekela, baina hor, nik uste dut, dau eta da, e, hemen fasismoa agintien hon ez gerra sasoien euskal eragile eta alderdi politiko danak bando, ez? E, bueno, bando republikanuen edo e, fasismoen kontrako banduen mm lerratu ziela, ez? Eta bueno, horrek ere ekarri dauz ondorio batzuk. Eta gero kontu zibiliko nitzen be bai, e, Fasista oro da, zapaltzaile, baina zapaltzaile oro ez da fasista, ez orduen. Baite, bai. E, eta ustot, eta itzaldi zen helburua be hori da, ez? E, zer da fasismo, e? Uste, ustetan dana, <laughs> mhm. edo zapaltzen dauen edo nor da, fasistie. Ez, fasismoek, ez, eh bueno, deko, se deko historia bat, deko soñarri ideologiko batzuk eta bar, eta, eta orduen, ez, pizka, nahiz eta igual lehabil bai edo zeri Baitzaldi zen helburu bat izango da. Jo, hor bueltatxo bat emoztuzu Martin, eh? Bai, garrazo. <laughs> Oia bai, doz, dago. Osa, gura definitzia zer da. Bai, bai, bai. Eta, bueno, eh, ustot debati dagoela eta bizerri txaldi zen daukeri hongo, agarretak, ordeina. Bai, bai, ustot, ustot, doi... Animako frente barri bat zabaldu zu, eta ustot, konbida penitzela dela, ez, hurbiltzeko, biltzeko, gai interesgarri bada, eta, bua, ez da horrek eh, ikuspuntu ezberdin asko batuleik ez, eta, bueno, ondoriz jo urtengo diortik. Hmm. Baina guk e, tarte honi amai edin eta azkenengo galdera bat. Hori da, Martin. Gainera zu bertan gure laiziarteko konfesionalizuen zuen egon, egonda zauzen ez? Ez da egonda. Ez Ez da egonda. Ez da egonda. Ez da egonda. Ez da egonda. Ez Ez da egonda. Ez da egonda. Ez Ez da Ez da egonda. Ez da egonda. Ez da Ba, eta Bueno, ba, despistaren bat badago eh, irratizen gaur lehenengoz batu dana, hau eitor da, eta, bueno, sarri izan dugu moduen hau, abadien ofizin esan, eh, abadien bere, bere gotorleku, eh, menik jo bere, bere, bere, <laughs> bere, gestiño eta barrak, eta guk zein dugu, bere abade honen eh, ofizin hau, aitorleku edo konfesinez jo bihurtu egu, eta Martin, eskatuko zugu, Horra hilburu ibuetak emoten. <laughs> Pekatu bat aitortzeko hemen. Guk pe, eh, pe, pe, pekatu horri barkamen emango zugu, ez tozu errezorik eta zerren bierko, barkatu dugu zara, oin dizi ja barkatu dizauz, baina entzuli gintzako, a ber, bote guzu pekatu dugu bat. Osta, mot nahu Martin egoin bersolari bat, eh? Doinien. Bai, bai, nola, eh? eh? eh sortziko nagusian. Esto pentsa oin arte, doina. Eh. <laughs> Esto txugu aipatu, bez, oin arte. La bilionaz eta... <laughs> Mental breakdown. Ni guztot, pekatu... Bueno, niretzat ez da pekatu, baina, bueno, Eh, Sozialki, pekatu moduen, ez? Eh. Bi, bi, venga, bi, bota. Pekatu bat, eh, bueno, usta dela kulinari zue, eta... Oh, oh. Eta da, nahiz da, nik, ez duten onartzen pekatu da, nik... Bokaio eh, txoriza konozilla. Eh, bueno, bueno, bueno. <laughs> Hain bestelako ez. Enoke esan gori. Eh, ba, ba hau entrante bat, ez? Mestak ite, eh, janizo zue, baina da, piperra, piperrak, antxoiakin, hmm. Ez? Ah, bai, berrak bai. eta antzoiak gani. Buenísimo. Da, ni asko guztien atena beti ipini xotze ganien gaztaie. Jo. Goloso, eh? <laughs> Ba, ba, bueno, bat egin behiz hau bronkie boto estie, ba, behiako la gaztaierik ipintxen, eta ala entrante joditzi, eta arena, bueno. Osa, edo sin zukaldaritzako, eh... Roquefort gaztaierik ipintzotzet eta entzuten desa probau, Se Ancho Roquefort eta Piperra. Wow. Pekatu ere irungo zaitu bai. David Jorgeri bota bitzeko hau. Guarrindon gala, sartre. Oina arte hamen dugun pekatu hori dala, eta nik txalotzen zaitu ze ustote bai. hor dauz Martin Berazatek, eta ez ah. da hor Baskuri nahi zenter. Kristo gogin gindamena eta zuk zure gusta paletik egin duzulan lan guztetan jatzuleko eta ustot Ixen egin eh, bai, jateko jateko egin pintxo bat. Gainera, pekatuaz arro eta animau jendie, Probetara, eh? Eh, probau, probau zuen Ez da lotxatu, ez da. da hori, da, bigarren pegatu da. Ah, peste da, probau. Hau, bai, lotxagarri ze. Mokuek eskatzeko papela eskentzie beti. Eskatzen papela. beti. Zela? Eskentzie? Eskatzeko papela eskentzie mokuek beti. Joa, ni pentsan pekatu ah. izango zela eskatzeko trapu eskentzie mokuek. <laughs> Da, gero izti horre. Eh. piperreta, eh? Piperran gani eta gaztai gani. <laughs> Eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, Bueno, ba, eskerrik asko Martin ona gertu dut ziarren, plazera dizen da gaurko elkarrezketi, eh? Jakintxo jungo dela gaur gure gure hogera lanok. Eta, bueno, zeneko pregunti, ez da? Zeneko pregunti, ez eh. da? Numero bat, biogu. Hori, biogu, zenbaki ah. bat, ah, kor, korrikako zein izinetako kanti guruzu. Hor, eh, zenbaki batzuk guz betaute, hor hilrekal eh, Martinei izaten ze zenbaki izindu zen esan. Horra, horra gertzen ez da, zenbaki izitako bat eh, esan eta guk eh, edizino hartako korrikako kanti ipiniko gu. Vale ba... Ba, esango dot... Eh, e... Zazpize. Zazpize, zazpigarrena. Ba. Oh, Lehenko korreketako kantu borduen, eskerrik asko Martin Nuna gertu dut ziarren. Zueri... Ba, ia, ia bizar ikusten ganen. <laughs> Musiko gara, seguro. Zaitzura handi bide bazterrian, lusar eraiten ari, baratze izkinea. Kurtso balasterkari pasatu aintzinea, aizin nantandana hori zede bruotezia. Lusar bat, lusar di, korrikazian hori, lusar bat ere eta bilduko Lusar bat, lusar korrika ikusiri, ez duk sekulan izanen, lako errekoltari. Joan ez talosa handi, bide bazterrian, murru bat altxatzen ari, aldamuen gainean. Pulxo bat lasterkari pasatu zaio azpian, ez zunki aldamu hori huioin du oldar gaitzean. Arpen bat, arpen dik korrikazian hori, Parten bat pausatu talero katu Parten bat, parten bi ikusirik Ez duk sekulan eginen jaure jauregirik Biarrez eta magi, bide bazterrian, tirala musuka jari, baten gainean. Pulxo balaz berkari pasatu zahetxean Euskut dizuten ikusi aibaitzen dere lanean Musu bat, musu di, korrikazunan hori Musu bat eman eta zazpizeru ikusi Musu bat, musu di, korrika ikusi Ez di zidaren ez beldurri zaiteri Ernezke pi handi, bide bazterrian, arrosika ari, bere katrelian. balasterkari pasatu zaio ondoan, Chef, chef, chef, izan parti, ez zuzu erradioa. Kepi bat, kepi bi, korrik hori, izan kepi bat ala izan zazpi kepi. Kepi korrika ikusiri Sakurrak sakurtegian daude oro isilik Kepi bat, kepi bi korrika ikusiri Sakurrak sakurtegian daude oro isilik Eta zazpigarren egin korrikako kanti entzun dugu, ez dakiz urtako da, rekat, igual, eh, pato duzu. Bai, Mi abederatzen da, laro eta maikan. Eta gili, eh? anaiek eta Mikel Erramuspep. Erramuspek. Erramuspek. <laughs> Korrika izaneko abestiz eh, atera ebien eta hor dau. Bello, bello beresa soien, eh? hartan esan ainarrez izango kanta bat sortzi eta hola. Bat, batzuk ondino proiektu bezaz ginen. Ya, es que no sabes. Ah, Gorreuen urte izan dozu parkat astiate? Ni da ezinda la nota Maika. No, ta bueno. Palindromo 1991. Ba- batzu proiektu baino gehiago, ja. <laughs> Beste batzu godiño... Hemen ibili ginen, ez da kinde. Batzu gastu ella, ese. joda, eh. Este que tuvo en ser sanori, ese hori, baina bueno, eh Entzun dugu, ez, Korrikako kanta modernok entzun dugu, eta lehenoko pentsun bidia. Eta justo horri lotute dakarku gaur beste beste saio bat. Bai. Aspaldi baten gure Dakarri ez dugun saio bat. Bai. Esangot, nik pixka ni lorak botati erren, nik sortiko saio bat dala. Bai. Nik sortiko tarte bat. Eta espaldi ondan ekarri ez dutena, eta gaur kontan rekalek hartu dut estigu, eh? Kano. Eh? da moduen berak hartu eh, eh? dut estigu, eh? Entzula atzukin feedback eukiot eta sosti, ba, bueno, sampliatzen tartea apur bat aspergarri zo astuni izeten dala. Hori izan dut eh? Bai, eta izan dut, ba, bueno, gaur, eldu bikonaz, beste proposamen batekin, korrikak inotute. Hori da, Eta eh? Eh, Era kargarri zaue eh, ekartzi lortzen dugun. Nik uste dut, bai ez gaur feedback hori lortuko zugun entzuliekin, eta beste barik, eno, eh, eke jau luzetzen, hemen txai eskutik, Ranking Joe! Ba, esteko, bueno. Esteko introrik, ez dut. Ah, vale, vale. Beraz, ja, teknikuek, eskerrak ez eh, <laughs> eh, dut introrik, zeholan, eh, Aldotas matu enxe, berdan, eh? Ja, bueno, ipinean dozu, ez dozu esku dauela, gaur kontan boteri bebadeko zuzuk alde batetik, así que ipinean dozu, ba, bueno. Ipiniku ranking show, bai, hau izin, venga, bai. Bueno, hau da arranken xauko dintru, eh? Guri improvisazia asko guztien dago, rekalibe bai, eta bueno Eh, pa, ba, anje Akela rekeñiko korrekako kanti da, ez da? ze begi luze deko zuzen, eh? Ez, ez, anje duak Ez que, ontzuntzun aben, ez da, gitu euskai erratien egun zan Anje elkarrezeta bat, eta oso, oso interesgarri dut joaten Eta bere bilbidien, ez? Eta nik eh, uste neben eh, akelarreko kantante bat beste bat zala, baina Eta ben jakin ez, hasik bai. baten eh, balde bera ibilizela akelarretaldien, eta, eta mm. betu. Ezaben, eh, korrekako kanti bat biela, eta, eta, eta horretatik etorreta, ba, entzuna Ba, horti jungo da gaurko rankin show. Gaur pelmai eh, hasi ba moten korrikakin, eta gaurko gaur, rankin korrika show. korrika da, korrika deko gomen eh, abestien gori, gori zen, Hori da. Entzun izen gondo guz, ba, bueno, programan tartien, hainbat, korrikan ere zerki edo korrikarako prestabizendako abesti batzuk entzun izen dugu. da. Eta batzuk Eh, ez dakit, eh, aukero kendu izin doguz. <laughs> Ze gaurko ranking show horri buruz uz ba, indoguz. Gaurko ranking egin die, korrekako kantak hori. Korrekan eh, kanten inguruen. Zensuri horrega egin. Eta, ran, eta ranking esan oh, ba, horreko saioetan nik ikarten ba, bueno, ez dakit web horri esberdinetatik ezberdinetatik garrikeko rankingek, baina gaurko honetan esango dugu, laixi erratikak berakiniko eh, berakineko ranking badala, ez? Gure zorkuntza dala, entzulientzako, zuzesun ingungo dana. Por supuesto, tal dien egin era horizontal batien, danon eh, iritziak parte <laughs> bai, bai, bai, bai, kontuen izna. Hau bete un hartutako erabakitxek izan die, ez dago gona hemen inungo, inungo vale, Eta, hiru kategoria desberdin, ekarri dugu gaurkura. Eta alde bat itiek gugu, e, eh, trik Oda, trik eh? Euskal, Euskal nortasun trikitrilari ba, mandendu izin da bizan, eh, korrikako abestisek ekarri dugu. Osasen daigun, trikitisa oso presente egon dien, iru, iru edo iru korrikako kanta. Eta bi edizin hauetan, egon die hainbat abestean un trikitisak eukin dabe nolan doinu edo... Bai, bai. Iru temazo. garrantzi esan da Euskal Herriko musikan histori jantzier, zier, trikitisak neko pixu asko ekin dabeela, Eta gaur egun be, bere garrantzi hor dekola. Defendatu bion nik trikitilariko... Bai, bai, bai. Hori, hori, hori, hori, hori, apostu indabe urtietan, ez? Korrikako abesti hauetan, e, eh, trekitiza presente gotia eta trekitilarizei bebai e, eh, hautza moti hauetarako. Eta, ba, bueno, taldiena erabaki izen dugu zen, hiru abesti potente edo gogokuenak, izen dira alde batetik, e, alde batetik ez, lehenik eta behin. <laughs> Top eh. iru bat indogu, baina ez dugu erabaki zein dan guretzako lehena. Vale, o sea, hiru honenak die. Hiru honenak die, ba, por empate. Por empate, empate, empate, empate Eta ez dugu sartu danak, ba, asko luzetuko zelako tartie, claro. beste danak sartuko gendu baina bueno, pizkat eh, laburtzi garen. Lehenko apur bat entzutera, eta hemen dekogu, gure lehenko proposamena. Oh. Sepolita. Gozategi, zeinik ez da bizi hau, eh? Euskal Herria korrika. Ba, eske nostalgia utze da, eh? Bai, Kanta bai, bai, dugu nien, eh? Zema bidra bestu dugu nau, eta zema terromeditan entzun dugu nau. Bai, da, txosnetan, eh? Lastro Txosnetan, txosnetan azken orduetan, eh? eh? Baina gaur ganen, ez da, gaur egun berezik, ez? Guk eh, korrikako furgonetik natzin lasterka ibili garen eta... Ba, etortin oso txapen onak, ez? Onako kantia hau entzun da, eh, horre jorretan, eta... Gizema etortera maiztegi garaiko sasoiarek ez, e, ba, zenbat e, umi eginen horre papelesko petu ekin eskolan, guk marrastu peto horrek, ba, eta... <laughs> Ba, gaur egun bardin jarraitzen dugu eskoletan, eh? Se petu de marrasten... Semagarren bai. urti izan zen, hau? Perdile dozelo gazkamizeta, eh? Ako horre! Se urtetako da, <laughs> ah, besti hau? Eh, epa, aparkatu, ostra, liada, padre. Atxamar, potolo dekuaz, aparkatu. Bai, bai. Ba, bueno, ba, gozategi, eh, anderrek den moduen, mila bederatzen da, laro eta urtie. Eh, oier, zulta gani huele aurrezkolan, eh? Aurrezkolan, eh, euskal eh, herriak korrikanen. Eh, laro eta amazazpi. eta amazazpi. abesti honek, zuke esan duzu moduen. Abesti hau, korrikaz aparte, romeriza askotan entzun dugu. Gutsos nagune askotan. Eta gaur egun entzun nixen bai. da, oin ezakit, pandemiak epizkat hor limita de pinizkuru. Sartzaro, ona, ukindabena, bai, bai, eta gaur egun entzuten jarratu zen gaur egun. Kasualidade da, justo eh, korrikako hasi ere izan Murrijon, eta Murrijon eh, hasierako eh, erako ekitali horren ostien, joaben gozategik, eta eurten betetan nabez, eh, ogeta, ogeta marrurte. Ojo, eh? Ogeta marrurte, ogoltzetan. Ah, ogeta marrurte, oza, ogeta marrurte. Imagina, ja, martxan ebizen, eh, bai, bai, ba- etxin, ume moko batzu ba- ja. Bos bat urteko bideok bien, bai. Hori da, hori, ja horre eh, hasi barri batzuk. Eta, ba... Eta gorregun, hor. Ez da, emozionetan hasi naz, ni. Bai. <laughs> Me hace polille, no, eta… eh, chos, eh… eh eta hemen… Eh, Trekiti danza. Usto me decía, abuela, eh, hemen eh, aipan me niri honek, eh, gara honek, eta justo kantu honek, ekartu nos gora, hori ez, maizte ikisa korrika txikis ekin joa, eh, anda marika, es zelako lako la estarketa gine, no sé, bat abuen lekure, netan, eh, emozionek inas pentsute bagarrik. Se, polille, anda, polille, polille, Ba, gusa, no, en bigarren Apur bat gaztetxo zinen Kaso honetan, Ander Epa, gaztetxo hau <laughs> bi, bi urte atzera bueltako gara Mila atzeun dela Logitan maus garren urtera Kaso honetan Maixa Buena añada, eh? Eta itziar Las mejores Peat Ander Sardui Eta Kepa Junkerak Ander edales Ales, parakatu Joer, zakiz Ander, Ander, Ander, Ander pari endeko eta alia binez. Ander Sardui eta Kepa Junkerakin Atera ebien Bizi ganoraz korrikako bederatzi garren uh, e, Hau Da. Eta hau e... Hau be bada, eh? Hau be... Trigiko doinu nahiko esanguratze edo esagune gurure Apurla sorotan bele, eh? Zau txisto Bai, bai hortopsa bele eta zantzan alesen lehengo taldi eh? Eskizu me bai toke bada eh? Alboka falta dugu, baina... Eskixu Uso, pixako gorra guzala, baina, bai, bai, bai, bai, Bello horde gogo. Bai, ez, eh, de repente horre, eh, abotz meloso batetik, eh, zelan eh, pasutzen da, ez? Zelan pasutzen da, aldaketa hori. Ocho, ocho, ocho, oña entzungo. Uazen gorrika, ona aukera, jagia dipazkaraz. Jaiaz, tito, letri nahi non, nahi Eta lengua moduen, zeinek ez da dantzatu da Euskal Herriko do zein Herriko plazan, erramez jabaten Bai, bai, oso topiko, tipiko, ez? Eh? Hau Bai, bai, Klasiko bat, <laughs> klasiko bat, ah, eh? Ba, hau beratzi garren edizioa izan zen Kostategin amar Bi urte jarraian aposto ebien eh, triki proposamen batekin Baina, hain jungo gara, eh, Maika garren urte arte Maika, ja gertu datzen gaiaz Urte honetan ja amazazpi garren edizinu izan zen Eta kasu honetan topako dugu, ba, ez dakit, ni uste Euskal Herri mailan talde moduen hortazu nahiko markatu. Pertsonala eukia bien talde bat izen zala, edo dana, ez dakit ondino aktiboki dausen eh jarretan, ez? Eee... Eh, ba, bueno, ba, meneko guze, gozeko kidiek, oh, oh. Euskalak oh. euskalakaria o tamborrari ekin da. Eta... Jota, fuego. Hone me markaba ben, eh, uste dut. Bai, eh, honek eh, trikitrisari beste, eh, ez eh, dakit, estilo atletik beste ikuspuntu bat emotzan edo beste soinu bat emoti lortu ise bantaldi esen zan. Eta oso dantzagarria bai. beti be, oso, Eta bai, oso dantzagarri ze bai. Osa, trikitrisan dantza Bai, hor, esan egin pixka trikitzia tradizionaletik aldetzen da bai. beste estilo bat zala. Baina, bueno, gure betiko tri, instrumentu hori, gaur egungo musika moderno betala sartu den presentako bat. Horrez gain, ba, bueno, beste, bado, ez, trikitzia munduen esnebeltza eta beste kanta bat atala, ben, ez, e, korreko kanta bat. Bai, Xabi Zolano, entzun izan dugu, lehen, eh? entzun dugu, ne? Bai. Ezin dugu bai, sartu horrekin baina... Nahoran nahi dugu gozen abesti hau, ze gaina korrika itzeko bain itzako oso motiva garriz eh? esan. Bai, Espinin eh? bai. klase bateko musika, eh? Espinin eh, erako perfectoan abesti zor. Ritmo da de pu, pu, pu. Bai, bai, bai. Baleko bere bultzada hori bai. bai. Eta bueno, ba hau izen da gure triki rankine. Triki rankine, ima ratza, eh? Gulik tente, Egin izen dugun, prestau izen dugun, bigarren rankinera. Eta hemen dugu top mierder izeneku, eh? top. Itxan, eh? Ez da gire entzuten garen edo... Top mierder. Top mierder, izena jarri otzago. <laughs> top mierder. Oh, asan, O, esan gonke... Eh, Kanta eskasenak. Ogeta bide diseinutatik egon dien eskasenak. Hori da, entzun izen dugu zen zein antzarrena, baina hiru eskasenak. Ez eskasenak, baina guretzako agian, eh, korrika antzako, bueno... Ez hain egokizien, ez da? Ez hain egokizien egizien diena, ez? Bai, hainbat eta gondi, ez? Osa, bai. korrika egiteko, osa, igual kanta elegante dizina, eh? baina... Bai. Eta esango neuke nahiko nahiko azken aldizen egon diela batzuk. Eh, bai, esango zen asko gustau ze listoien. Rankin sartuko claro. Eske listoien nahiko altu egon da azken aldizen eta gaur egun ez dugu desin, erdo hartzen. Beraz, ba bueno, antzinok abestiz, ba bueno, ja sin dugu saldatu, baina hemendik aurrera Eh, bai, pizkat, pizkat, ah, ez egen zilea gehiago ipinu bai, bai, dugu. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, euskal herriko musikari ze maia badau, ez egen zilea puntua eta korrekak menezi dugu, bai. euskerak menezi dugu, eta jo, hain betiko, hain eh, ikur bilo gotu dugu bat. Ez baiak usartzen, ba, bueno, beste bat topo bilko da. Hori, hori, hori. Beraz, ba. beste dira gabe entzungo dugu, eh, laugarren korrikako, laugarren korrikako abestixe. ze. Hau, asik eran nato, ez? Asik erako korrikak, ez dakiz, aspiegarren arte dut, danak deitzen ziren korrika. Zeukien, eh, Izen buru. Izen buru ez Zonalik, ez? Eta edizun hau, e, eh, mila beratzen da, laro eta bost garren urtien izan. Laro eta bost. E, eta, ez dakit, musikari da bezlie, lontxo aburuza izan zen. Aburuza. Eta nik uste, korreka ez, baina abadetxe domisa baterako, Oso aproposa da <laughs> Agian, agian eh, letri aldatu eta resikla hori doinua da, baina bueno Beste ere gabe entzungo dugu, ze eh, spoilerrekin, ba. <laughs> ia, ia, ia. Osa, koru, koru, eh? Koro, koro, puro, koro. Acapela. Osa, Golden Apple Quartet euskalduna. Bai, <laughs> total. eta guzti, eh? Tan, eh, atzerik Tan, tan, Dun, dun, dun. tan, Bueno, baina esan ah, egon... Bokalista, apur bat, eskanta eh, bokalisti, eh? Guk ez dugu gaur egun bizio un korrika eta segutzen dugu korrika ikusitza, ba, hain egon ez estala, esango egun, ez? Bai, horrek ez dugu, ez dugu, eh, esan da, ez dugu epaituko. Hori da, ez? gaur egun, karo, agian emila beratzen dara gota guztien, korrika ez dugu zu furgoneta baten pertsona bat eh, soinu ekipoak egitekin kaki emoten eta musika jarten. Gara horretan nigu elba apartitzen zan ekitaldi baten ba, beste, kontu esan. Best, beste sasoi bat zuzien, ez egon zuzeneko jarraipen bat. Baina ez dakizu, baina ni hau inoz ez dutentzun korrikan egon azemitardi. <laughs> Ba, Zima ba, gero, korrikan zuizela, hau jartzen zuen. Hombre, ez está oso... Agian ez da proposa. Ez da oso baina, bueno, eh, badeko bere meritu hor, ba, ganera, ba, dana ba, gizaki hau otze kanto bat. Jalo, jalo. Poliorritmia, hau pasu, zi, ba, ba, ba, eta bai, bai, bai. lau hau eta, eh, boa, marabila. Hau que ez dakik gaur egun hemen dura hartien egon gomien. Lortxan kompainia, jarraitzen mozue, hau pasue. Hau pasue, <laughs> Eta, bueno, besterik gabe, jarraituko top mierderko bigarren proposamenakin. Eta kaso honetan joango gara amairu garren edizinora. Amairu. Bimila eta iru garren urti izin zan. Bimila eta iru. Eta hemen dugu... Estat, bueno, estatu maian, barkatu. Euskal Herri maian. estatu maian. Oso da, referent izin dien musikari. Eta hemen agian e, pertsona baten bat, ba, bueno, mindu edo txartu hartuko do, baina... Xumindura sor daiteke. Mikel Aboa eta Ruper Ordorikako elkarlana dekogu. Eta atara bien barkatu nundekot, hemen bai. Gero bat gardenatik, gaur, ar, gaur danatik, oza, gero bat gaurdanatik, danatik, bale? Vale. De lo de hoy pa, pa mañana. Bai, bai. Gero bat, gaurtik aurrerako geroa. Hori da. Amairu garren egin zinezen zan hau, esan dan moduen, eta besterik gabe, entxungo gutartutxo bat. Ostia, laboan gitarri hori. laboan eh, doinu siniestruek. Oso goibelak. Oso filosofikuek, oso bai. introspektiuek, ez, abestiziek, bai. ez, bai. oso pentsetakuek. Bai, holan dokumental baterako, holan bai. nik, bai. nik ustu tren bat, pasetan. Bai. Animalisek, Animalizeko hor basuen. Animalizeko basuen, pertsona bat. Oh, uh. Treneko, treneti. hau, hau goguen dekot, eh? Bai. I, herri. Hau goguen dekot. I, A ber, eh, baina ustot, Gusto be bai emidela irakurketa ezberdin bi, bai, ez? Bai, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ziortza menekun gainon pasan astien eta berak esan moduen, ez? Batzutan igual Hartzen duzu kantiera batera, eh, esatu ez, eh, iruik ez duzu zure buruek korrika nor furgonetien atzien, kristen jente tipi bat, tipi tapa, baina esaten dagoen ez. Zuk imaginau ze unkigarri zineke momentu, eh? Donostian eh, azkenengo metruetan, musika utopera dala, bai. jente pilo bat batzi, eh, danok txaloka, Oso momentu unkigarri bat da gustot, akordu neukiteko moko momentu bat aldala. Ez dakit bai. Eh, donostin neukiteko bai, bai, bai. aukeri egun, baina... Bai, bai egizia esku... ez, oso unki garri ah. gure burue ikusten dugu ez, e, eh, isortan goxeko lauretan, eh, ez, e, e, e, kantu honegaz, oh, bai, eskaz, bai. baina bueno, bai. eltzeko momentuen eh, oso politxe izin da bai. Bai, bai, hemen da danak, Mikel eta... Kantu danen defentsan, azkenien, ez dugu... Hemen da danak, Mikel eta... Eta rupe refendatzen, baina lehen danun artinera begi dugu abesti. Eh? <laughs> Oia! Ez que, ez que esan bidana da, ma, kantuen maila oso altu dala, orduen bai, bai, bai, danen datik txarren alegitzen bai, ez da, gana erraza. Eta ez da txarren, eh? Mierda ripiniotzegu Bo, por, por ser un poco sensacionalistas. Pizka, pizka da zen, <laughs> pizka da zen ez rekal trapu zikinek ataten esango dube bai, gehien kostoiak jakun erabakitzi zinela, txarren. Bai, bueno, bi hauek bai, baina esan, oin bai, buztiko naz. Eta top mierderrien badeko top bat azen dan, argi eta garbi. Bueno, bai, hemen guztiko gara. Hemen guztiko gara. Danok, era, danok esan dugu bardiña. Hau bai, bai, danok, danok adoz egon gara. Horzen, zelantzari. Eta guztot inork ez dutzela Fermin mugurro zai eh, arpeize aterako kasunetan. Ez, Se, ez. Ogeta balgarre korrikarako. Hau ez toa el superrondo, ez da? Claro. Bai. Ah, eh, azken eh. gaur ez baina sortzaile moduen Fermin itzela zara baina baina kasu honetan <laughs> baina nahiko gustora geratu 2019 garren urtien 21 garren korrikarako Klika abesti atera eban Ferminek ba, Bat muazel Zaratak abestu aben, ez? Eta La Furia <laughs> ah. izeneko eh, eslariekin La Furia, eh? Bai. bai. Autotune eta guzti, ojo, Hau eh. gaina izan oso apurtzaile momentuen, oso eh? Urte esan bai. ien, eh, zara apur bat, deskolokaut, eh? Zer bai, eskapo. Bai. Bere, efentzan zer esan daldugu? Ah, bueno, eh, apurtzaile eta, eh, ez dakit. Eh, a ver. Proposan hausarta izan zen, eh? Bai, bai, bai, eta, baina... Proposan desberdine, Baina... Eta, eta euren favorez bebaen ikustu eta zela izan ferminen asuntu bakarrik, hor, claro, tio claro, teroneku claro, egon zela hor bizemik jartien bebai, eta Ikusto kantu hau, kantu hau, entzunezko, itzizte zurrekat, kantu hau, entzunezko barik, ustot, gehiago zala, eh, ikus entzunezko gauza, ze? Bai, bai, Videoklipek bai. eta oso otori da, bezez, baina, garo, eh, hau txistue eh, eta hau, ritmo hau eske ez dut ikusten, ez e, korrika baten hasiera baterako, ez korrika baten amaierako, ez transizinorako, ez. Orduan, politia da, ba, bila erretzi dokumental baten ikusteko videoklip bat, korrika testigu bat eta hori baina. Bai, baina nik uste dut bai, e, abestia bapurra klabie bai lotzeko, ez, e, euskerien kulturie, ez, kultura oso tradizional bat lotzeko aro barri zigaz, ez? E, bai, ez da, bai, bai, bai, urten izan genero barri zigaz, ez, bai trapagaz, bai, musika urbanu egaz lotzeko, euskerien Euskeri ebe horren parte izan aldalako Jane, momentu berzi bat, ez? Eh, Egize da, korrega netxeko ez kantua propos bat Korreka Korrega bat amaitzeko e, behi huel ez dala propos Horretara goi, ez? Guk hemen ipinio zen kantak ez kanta moduen edo e, Ez que ustot, esan gura dariko ikin kanta bat izan lehikela e, Korrekako historizan Baina Korrika baterako, claro, korrekak ikusi zein gezan edo zein e, edo ikusi zen ikusi altzaren lekuetan, Banik hau kantu dena ben ikusi, bueno, hau kantu hau entzuten zala. Lasterka hainbat egin gendun, ganera paia egon zan hemen izorretan, eta nioz, nahiko bete eta egin gendun eta etzan oso agradabli izan bera. <laughs> Baina, bueno, Ah, bueno, gaur nahiko populista gabe izan ben erratxa eh, iber. Bai bai, bai, bai. A ver, bat. Herria mintzo da. A ber, baina korrika nien gruko kanta txarrenak arrizkero babeti gatuko. Ara claro. desapore horregaz izaguen, ez? Eta ez dien txarrena, die, eh? agian esan, eh, lehen esan daune. Esain honenak. egokizenak. Hori da. Esain egokizenak. Eta Osea, eh, audiovisual aldetik, videoclip bai. eta... Eta mesu bai, aldetik, bai, eta mesu aldetik, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ikusten dugu, hainbat eh, euskal dantzari, tiotekin hmm. zemiek eta, eta euskal herriko hainbat e, dantzari urbano, bai, bai, bai hainbat estilo ikusten bai, die, orida, dantza, eta nik uste... Eh, Afrikako dantza moderno, bai, bai, eta hori, bai, audiovisualki, bada... Bai, eta nik uste, bai, tot mierderren ekarri ekarri egun kanta bakotzak, bere kontestu egaz, bere kontestu historiko egaz eta momentuko bai. Euskal Herri egaz be loturi badekola eta bai. ondo ekarriki hauela, eh? Bai, bai, bai, bai. Oin ikusten dugu gaurko 2008 garren urteko betaurreko gaz ikusite, ba igual top mierda garren sartzen dugu, baina bai, momentu eh, en... Eta, eta, a ver, se kojon, eh? Pizkate guztu dugu bera izimi ez? Eta, bai, bai. <laughs> gure, eh? gure exigentzian, ba bueno, honek eta guz, ba, hapa, eh? Kakazu urruten dozue gure ustez. <laughs> Eh, ez ez baina bueno, txarnak emil jarren, zuetik lugatzen Kritika konstruktiva, Eta Zai, pizkat, bueno. pizkat lotzi urrengo datorren rankinera, Fermin Muguruzagaz lotute Ez dakit lan lehendeko zuen transizio hori eh, Bai, bai, Fermin ya kaina sartu izan ezkero Alde hona, bai, bai, bai, top ba, bueno, top, top mierder Eta oin, top laure jungo gara sekaro, top lau Hau izen gaztu dizuen, eta bakotxak eh, Bat Gure gogo, epa eh. epa. gure abesti gogokuen aukeratu dugu, ezta? Eta oin Anderrek esan duen moduen, ba, bueno, e, Anderrek e, aukeratu dela bere gorrikako abesti gogokuena, zin izen da? Big Bang, bera. Uuuu. Uh, uh, uh. Fermin, ez que, betu, uh, erutot, eh, mutur batetik bestera, ez? <laughs> Kanta honegaz. Hau korrika itxeko eleganti, eh? Hau honen anietzeko. Ba, anietzeko korrika hau oso, oso loitzamen berezik, ja... Ya pizkat kaskon dut, ez? ume umie, ya korrika bizio zu ya... Bueno, zu, ume umie zingo. <laughs> Zaurtako, da? a ver. <laughs> Igual, kas no. amabi garren korrika eta bimia eta bateko korrika izin zan. Bueno, orduen ume bat nintzen. <laughs> Euro erabiltzen hasi ginen. Guaño, bueno, hausiz Bai. Baina, ostra, ya, saiz hor, nera duen, pizkat ya... Korrikara ba, beste formatu bat egaz, ez, eh, ez gurasuekin, bai, bai, bai, ba, ja, lagunekin, enfoketan eta... Jo, ganea Fermin Muruz, ¿sabes? Beti zendala hor musikalien bai. referente bat, Fermin Muruz bat. Eta que oso... Bat ez be, hain marro dena, ez? Beste mundu maian esitzen dien beste estilo batzuk eh, euskal musikara bai. etor, ekartera referente bat izen dago. Fermin, bai, horretan ekarri dauz estilo dana, eh, bai jaskera musika, eh, ez da, danetarikuek, ez? Txapak, pelikulak, bomberra. <laughs> eh, partxi, bai, hor. Ba, bueno, hemen dugu bihuen nire bai, gogoratzen duan lehenengo korrika izin zen, zenik. Bai, eh? Eta nukin gara zazpi urte, eta eskola, ipin jozkoen bi, behinatzen eh, videoklip, eh? Izen lik, eh? ban, zagartzen zen, aizkolari bat, motosierra batekin eh, ah, bai, bai, demazte, bai, eta akortan azgelako bat barrezka zizala. ha, <laughs> ah, ah, ah, ah, ah jota ez esperaute, ua, ba, segun barrika zein hor motosierri zikora eta bera, eta bueno. Eta ube oso korrika itxeko oso proposa, eh? Oso aproposa, dimo oso, oso eh? Acelera ue, bai. eh? piketeke, eskakutxu horrekin, eta bueno, eh, bai, venga, bai. Dientzako bai. <laughs> be, gogoko nendiko bat, izen, izen da beti Eta bueno, hau izen da handerren proposamena. Guazen hori, ez dakit, oier edo Aimarreke eh, aukeratu da dena besti zakin. Abota... Venga, Venga, Aimarrena, ba. Ba, bueno, nik garreten eh, proposamena, niri geixen guztu diatena, eh, uste dut niko barri zidala, baina zan oso psikodelikue, eh, oza, korrika itxeko oso aproposa, niri pilo bat guztu diaten. Gainera, behuztu videoklip ebiz oso eh, barri ez. Eh, bai, bai, argitasun aldetik eta... Bai, bai. Ezakiz, oso, oso potenti, oso. Potenti, eta nintzen tantzak. Eta, eta, eta bera da, eh, eta bera da. Zirkorrika, zirkorrika. <laughs> Zirkorrika entzuten egun, reka. Ah, zirkorrika. Ez dakita oso au musika hau da oso salseruen etxak. Bai, bai, bai, bai, bai. Joder. Eh, bultzatzen dut zuko, ez besti, gasber bain da, da, korrek arein da, ez dakit oso... <laughs> venga, pesau, korrek bai, arein, venga, oso, oso salserillu, ez? Eh? Eta oso porike izen zan nietzako. Bai, Gania korrek aiteko bai, eh, oso aproposa, oza, eh, San Cristo motibadie, furgonetan en jun eta atzen anien horre trompeti hor... Bai, bai, bai, bai. Horre tope. Ez que hemen atope, ez? Kristonen gerra urtean zuzen barrutik, eh? ez? Zen pozitauen hemen korri. Eta ez dakit, kristonako barbaria botakoan edaz, baina gure zirkuan sortzai gortik esan eta lotura horregaz esan eh, sortu hau. Ez dakit, ez dakit. gure zirko. Iker Gure zirkoa, ba, iker galartza bai, eta... Ez que eh? zirko ekartie eh, fama hartu abenen arte, oza, bere txikitasunetik hasi zen, eta nik bai. ez dakit keinu bat hortik esan etorri. Igual, kristona nahi botaten. Bueno, baina dana bat, ez? ez dakit, eh, be, bueno, <laughs> zirko Zirko aldeti biti ukin dugu ze kanpoko zirkuek eh, referente moduen, Eh? Zirko, no seke, zirko, no Baina Euskal Zirkorik nik ez dut izen, ez dut ezagutu izen eh, gure zirkoa zen arte. Bai. Eta, arte. Bai. Eta bueno, nik uste... Pulizia eiteko, eh? Gure zirkoan eh, maiatzan zeixen eh, durango naziko da, barriro, eh? Abi, ah, barriro, barriro, barriro, barriro, bat barriro, barriro, barriro, barriro, barriro, barriro, barriro, barriro, barriro, barriro, barriro, Einzan korrika nazan, hogei garren edizinez izan hau. Bimieta? Ogei. Ogei. Ogei. Osa, bimila mazazpi barkatu, ogei garren edizinue, bale? Urtie gaztizton kakau edo. Eta, jo, garainotan gogorat, gogoratzen dut zelan eh, Bilboko, eh, esan da, e, Zorrozaurra hau zuen, ba, euen, zirko eskola edo zirko areto bat. Bai, bai, bai, bai. Eta ezagunen euk ba, bertan sartzen zila, eta bertan bioklip bai, hanbat disiplina ikusten die gustatzen dinak. Mhm. Eta baita, e, bioklip honetarako, Xavier Zabalan parte hartu abien, hainbat art, e, artista edo abeslari. Ze, mhm. bueno, gainontzeko edizinuetan, izi ekin duguz ba, pare bat, pare e, artista edo, hiru bat, como mucho, baina bai, kasu honetan, eukin gendun. Mm. E, e taldeko Peti, e, Napoka iriako Miren Arbaiza, Willis Drummondseko Jurgi, e, Afu taldeko Oiana Fernandez, eta Izaro tal... Bueno, Izare bakarla niz, eh? Izaro <laughs> Izaro. Eta metaz gain, Arauta irurogita bederatziko kidiek, eh, abestize, eta on, tartien entzuten dugun txalaparta, horrek ateixako kideek izan ziren, bai. beraz, bai. bai talde potente bat izan zan. zirko bat da moduen, ez? Oso anitze, ez? Lengo bat, besti, besti, besti, eta dana batera osatzen dugu bat, Da, horbe da bapura metaforiku ez, euskeri ebe eta sortzen dugu bat, eta gu gara euskeri e, bultzatuko dugunok, ez? Da, oso politia Euskaria Eta euskari da izkuntza eta berri motoskune eta guri nortasun emotoskune. Hori bai, da. Bai, bai, bai, bai. Poetiko. Baina, denbora gaurrela da. Baina, da. Eta, bueno, usan eh, oierren proposamenakin. Eh? Daki gogoratzen da benberak zain. Zain, zain, <laughs> Ba, bueno, Dalak ba, oier rekalkeratu que <laughs> Ez kin beste dauz, eh? Ba, bueno, zirkorrika hoge garren izan izen zan, eta e, eh, oier rekalkeratutakue aurreko edizun izan zan, emeatzi eh, garrenea gultako gara. Dano korrikara izenakuen, hainbat taldien Eh? Karpenak egon dien. Eh? <laughs> Gero dut joko eskambo, ezke hain beste, da? Bai, nik be korrika honen abesti ze justu zan. Zina, zina. Nik be galdute honen txen eh, bizitzako gara jartan. Eta bimia eta maus garren urtiena. <laughs> Hain galdute ez, eh? no, no Eta bueno, hain bat aldi gatera eban bimia eta maus tien, deno korrikara eta mendekogu. A ver, epa, parkatu Hori ya. Ah, ba, eh, temazo, temazo. Autopedo. Hau be, bai, hau oso, esketanak, danak, eh, ez, denki ez, ozer. sentimentalak. Hau tonto, hau tonto. Ez azkenean korrika sentimentala, eh, ez, ez dut, eh... Euskaldun hau barenak eta Euskara bizio unok eta gure inguruen bizien danak, eh, korrika... barruen edizio, daru egun dala. dela. Nik uste dizin joinetan, eh, kutxu tradizionalo bat, bat batera bueltauna izen ebiela, aekakuek. Baina... Doño aldetik nahiko tradizionala da honeko... Baina korrekan egiteko? aproposa bai, bai. bai, bai. Estilo. Ekitxo, bai. hau da korrekan guk gaur gure gainon ritmo horretan egiteko modoku, eh? Eh, Dure eh, duren gane... Claro, gaur, kale, giran. Gaur bai, duran aldetik egin eh. dugun eh? erritmue abesti honek izlatzen dago. Segun gaur, gibi japa, ez dago ba, nor... Duran gana unio... Bueno, erritmo aldaketa pare bat egin dugu, zorre, enbutu eta txikle eh. momentuta, baina... Bestela, be, generalin sartu garen ke bien. Hor tini bentsetan, jungo nintxe bera bai. eh, Furgoneta dik bi kilometrera eta guztora, jungo Bai, ez es que, egon gara Azkenean, ibilbidea segundetik pensé pentsetan, ba, durango ne, eh, jente ba, asko gongo da, astiro gongo da, eta gero ja, astolatik eh, abainorako bideo horretan, orduen, ba, jokosku, inerrak horretan, momentu horretarako, ez, buelta guztien. Ba, eta momentu heldu ba, eta zora, ba, zauran, ba, esango, durango egon dala momentu bat, e, bai, bai, furgoneta, bai. urrin ikusten gendun, esango, oi, ba, atxin ambulantzile gertu ikusten dut, eurrien furuneti baino, e, sakatu eta paparra nahiko ez duen dugu momentu baten. Baina, bueno. Eta, bueno, jauzia. ba, eh, azkeneko proposamenakin, kasu honetan, eh, txeita eta bisok, aukeratu izen dugun bat, bizo que… Bat etorri saria. <laughs> Eh, bat etorri gusto aukerak izin dugun ah, Bueno, ya que txeita jondan, seuri dugun. Claro, niri, top a mi. Ajudiko a Eta, garrantzitsu izateko, korrika ninguruko abesti hau, esala izen korrikarako… Korrika… Korrika aukantu ofizialik. Ofizialik, hori da. Eh… Oda, hori na, hori na, hori na. Hain izan hori pirritz eta porrotz, Gure payaso maita atara ebien, e, eta saspi garren korrikarako, hau da, amagos garren e, atara ebien. Amagos, ez, parkatu. Bimia eta saspiko edizinorako, parkatu, amagos garren edizinorako, atara ebien, eh? txispun korrika eh. Ja. Eta nik uste bere garaian eh, drogas eta niko etxartek heldu abestize ofiziala egin baina berriz eta porrotzek Lehen ya bien. Eh? Ah, Historiko ki eh? eres el kibi izan abestizatara bien, eta bai, eh? bai ume, bai gazte, bai guraso guztizentzako edo tartien gauzen, limboen gauzen guztizentzako abesti brutal argal bai potentiena eta ni gustu nik gustu tarte ni amaia emateko kantu egoki bai, da bai egokizena eta bueno besteri gabe aurrera goiese, se larri luzetu gaurko bai bai, bai, bai gustu de show tartia hasta eh, bueno eso están siempre neko luze goies baina gustu korrika gori montu zule eh hemos en gara relaja uten gara hasten gana ber baiten hasten gana hemos gara saltzen eta bier baino kilometro gehi zaiten dugu azkenin ez bai sinu hemos sinuas Eh, kilometro gaizan minaz. <laughs> ba, bueno, eh, txispunekin itxingo zaituet, eta hau izen da, nire rankin joan, eh, karpena. Eskerrik asko rekal. asko Bueno, entzun dugu, kante itzela, opirritx eta porrotx. Zeinek ez da duz... Eta marimototx. Eta marimototx. Jo, ez que ez dakit enazo, sartu esatera ze... Gara, jonetan ez dakit <laughs> marimototx eguen fitxauta horrenik. Ez dakit. Ez dut bakarrik pirritxe eta porrotx Ixileke. Bai, ez da, horre bat jikixile bai. geratu naz, ez dut bigarrenik izan. <laughs> Guk ez dut izan nien, bai, eh, porrotx eta marimototx irurek ziren. Eta alan txik, entzun dugu ez, hau kanta, hau ez izan izen eh, korrikako kanta ofiziala, baina, bueno, zeinek ez da bentzun hau ez, eta uste dut eh, korrika urte guztietak horreketan entzuten den eh, Gehiagetzen ez? Ba, guai, guai. Bai, bai, zenbat ekarpen, egin eh? duzko esan eh, pailazo handi honek, eh? Zuhur atzetik zenbat ekarpen ah, egin Euskal Herriere, Euskal Herriere eta bai Euskal Herriere. Herman eukin gendun eh, korrika txiki eta bertan egon porrotz plaza, plaza animetan. Porrotz beti da hor, eh? Osa, sí, dauena dauela beti da hor, beti agertzen da, eh? Abade be egonda da, usteot, eh? eta eta horre biligo Apostuen igual, eh, bestaten lortuko bekartie nora, nora ojo, bekartie, eh? ojo, gure ojo. lehiaketara. Aztien behel gara, gure azkenen tartera gure laixinger lehiaketara. Eta tekniko, nahi nien, venga, hamo duzu intrueri. Hilando fino. Yepa, eh. Juan frioleri fosfa, si soleri samene, ainolari trainolari, Juan trebol. Hemen egin Kristina kantari Juan Txu Trebol, eh? gure himnue, eh, gure laixingarreko himnue. Eh. Eta bak izuen zule hemen zauziela laixingar gure lehiaketan, astero, astero guk eh, pertsonei bat ipintzen dugu kantuen. Eta bere kantu egiten eh, duzu zuek entzun eta zuen erronka zer izaten da, gure gure pertsona famatu hori zein den asmatzi, eh? eta pasan aztien be, eukin gainun gure famatu hemen, eta tekniko, segur zunien, kogoratu egun pasan hasteko laixinger. Ni naiz emakume bat, arrain zaltzailia, ai, ai, itxasotik marinelak, dakarren guztia. Ni naiz emakume bat, arrain saltzailia, ai, ai, itxasotik marinelak, dakarren guztia. Katia lin, txiki, txiki, katja lin, jakatxan. Zematen saltzen dozu dozena sardina. Zemajo eh, gure gorka. Se gorka eta da. Apa, ah, epa. Eh, eh, ma. Esto chivao, esto chivao. Zematen saltzen dozu dozena sardina. Amalau ah, marabedi presio Amalau marabedi presio egina baldin nahi espadozu zuaza aitzina, Amalau marabedi presio egina Baldin nahi Eh, e, eh, e, eh, e, eh, e. Juniago, juniago Aupa laixiar Aupa laixiar irratia Bueno, horra azkenin gure, gure, gure sarrerako kantzen <laughs> Sola da, baina bueno, hori zen pasan hastien ekarri gainu nahi eh? Hor da gure gorka kantari, ez dakigu ze gorka dan, lau aukera emongen duzen Hori da, aukerak hemen dekoa zander Bai, gogoratu juz, ez dekoa de eh, aukerak ziren eh, A, eh, gorka nor edo gorka kener, eh, segun, segun eslan esaten duzuet. B aukerie gorka otsoa, C aukerie gorka laskano eta D aukerie gorka aginagalde. Ba, bueno, aukera gorrak itxen die, eta bueno, parte hartzi guri zima duzu, ja, zuen, zuen sasoie pasau da, honezkero ja parte hartzi hartu dekimiko zenkia, eta, ba, gizu, astero lez gure entzulik, fin, fin, horri bilidi, eta seguro parte hartzi eukin dugu, Eta aste honetan bai, fidel fidel gure entzuliek eta audizio bat beste ukin dugu, Orduan horrena esango ditzake, gure hau ditutako batzun zut, eh, tekniko gure Gaurko abeslarize eskuteutakue eskut eh? eutakue, ai, ai, gorka izenekue. Ai, ai, ai, ai. <laughs> bai jurretan bizi da, baina ai, ai. <laughs> Tabera da laskano, abizenekue. Buah. La xiar tipitapa, la xiar aurrera, al llegau kosarie, la astergai La xiar la aurrera, al llegau kosarie, la astergai Eh. Latza, etzela. Aupa, justo. Aupa, justo. Hau gorde bideogu. Aupa, justo, alberde. Eta hau bihurtu leike beste demoraldi bat, eh? Bai, bai, bai. Eta, eta ganera guztu, se, zentzu eh. bikoitza eskundala azkenengo bai, bai. gailurrerako e, bultza hori, zesan miorogu gorka laskano dala gure, bueno, es, esan dauela, es? Bai. Ah, ez du esan desan. <laughs> Ander, esmatu dago edo ez? Ez dakit esmatu dago, baina, bueno, berak laixiarko azkenengo itzkoko hori, gorka laskano, zoze gaitik egun dago, ez da? Anderrek ez da bezan, baina guztu justok hain konbentzi abestu da, bera, bai. argi deko berak, zein dan Ez, baina nire hortik, ez dakit bera da, no, ez? Sozer bota gurosu, baina bai. ez dakit jupota. Anima dauela laixiar irratia gaiurrera, eta baite bela laixiar kofraizetako gure, gure batzarleku dan laixiar ah, gutorrera. Ah. Gambos lanka laixiz, Nire enkara, ni izterrien hor da, gure batzarlekuko maize, eta ba, horri ba. Hor txiko. Hor ba. txiko. Bueno, ya esan nik, eh, laskano gure presidente. Bai, bai, bai, zer gigez. Beste gabe da. Badaz, badaz. Ia nordan, eh? Osmatzen da zuen. Ika, ika, ika, hemen dator korrika. Kano, kano, kano, erantzunela askano. Ojo! korrika, eta upa isiar. Eh, ostia, hori eh, animu, eh, animu eh, itzela, eh? Hori eta zaude. Ika, ika, ika, hemen dator korrika. <laughs> Kano, bai, bai. Kano, Kano, erantzunela. Ortega Kano, Ortega Kano. <laughs> Ostra, eh, injertzu, eh, gure well, injertzu. Bueno, Nacho eh? Kano. Injertzu, eta, eta bueno, eh, ganera erantzunien eh, justo bas bat dator. Bai, bai. Eta horrez gain, ustot, papeleta doble emelezi dauela, betxu, zentzun horretik. Bai, bai. Korrikan aldeko gure gure laixi hartzen programa espezialetan, berape korrikareko eh, Claro. Bultza da. Claro. <laughs> Ba, papel eta dole ya lau papel, nahi osun beste papel. Ama, odei. Anderrei uste de gurdi beti sartu zela, baina bueno. <laughs> eh, este audio hori badeko, eh, oier. Eh, ya mayo bien. Amaitu de oh. audio. Oh, oh, oh betiko, penia, penia, Betiko gure entzule fiela kaudillos parte hartu da bien. Eh. Ba, bueno, eh, esto es un orden. Eh? Echano, baina un niño aipatu en bio, eh? Hau dala irabazteko eh, ah, papeleta ah, dobli, eh? Baina, jakin beko gu, lehen gorka horietatik zein dan gure gorka. Claro. Hauria. Eh? Erantzune. Eh? Vale, ba, venga. Onde bile da bier. bier. Venga, horre erantzune. <laughs> Beti aurrez, nes mekala gautzen. Zamborra, gero zezako laixin gerreko abeslari eskutue, neu izenaz. Gorka laskano. Eskerrik asko berarte. Zure ah, Zuri, guapo, presidente, majo. Presidente, presidente. Gorka, gano, gano, Gorka, ah. hainbeste abestu da abestu gero ez tarretxe, ah, justu ben, bai. eh? Mm, Zain ju, eh? Osa zuna importanti bai, da. Ezan gonek eh. ganera, izorteko dozin intzako larri resipinio, zule, jo, eh? Bertzo bat, beste kanta bat, eh? Zure registro kanpoko kanta bat ikarri bizendu, baina, bueno, ezkertzen da keinu, eh, Eta leixin parte hartzia. Eta, eh, bueno, aima, roin bai, aurrera. Ez, ba, bueno. Eh... <laughs> ja, ba, kikusin jan gure astenetako irabazlie. E, irabazle honek erungo dau papeleta doble bat. Zein, eh, ba, kikusin den Ez, ez, da, oin ez dakigu. <laughs> <laughs> Ez, Baina, papeleta... Ez, baina, papeleta doble erungo da gure irabazliek. Eta gaur bertan, engo gu, sosketa erraldo izue bai, eh? Erraldo izue. Erraldo izue. Bai, bai, eh, erraldo izue. Erraldo izue. Erraldo izue. Erraldo Gauza kargi, bat ematek eh. filmatu bida bau, mesedez, eh, eh, gure sare sozialetan, eta emarrak esan gure izen dagoena, oin sosketi engo gu, lehenengo sosketa. sosketa honetan, boleto bikoitza sosketa kutuko dugu, eta gero... <laughs> Buah, Ander, uste, sosketa kutuko dugu, eta erraldo izue, dizela bai, mitiko batzuk, eh? Erraldo izue. Sosketa kutuko dugu, eta erraldo sosketa honetan, sosketa honetan, urdenaren papeleta guztitzek jungo die, sosketa erraldo ire, Dauela, eta, beste basu, baina, eh? baina, sosketa honetako salituek, papeleta horretaz gain, beste doble da, Eta gaur bertan, eh, sosketeko da, errigorako otzari, eh? Ez dakigu otzaren zer dagoen momentuz, baina, bueno, aurreatzen dugu otzara edarra dala. Eh, bai, Baina, gaur ez dugu. Euskal Herriko produktu Euskaran alde, hor bultzatzen da bizen, e, kanpaina badaganera eta eta bueno, e, hori eskerrik asko berrikora gugaz e, kontaktuen jartziaren eta Emarra da basu, ez da? Hori da basue, gaurko irabazlina, eta hau da, e, jo Eta gaur, aspaldiko parte ez ez nik esku esartu e, sosketa honetan, sosketako basu, ganen hemen ipin da, bai, e, sabiz? Bai. Sosketako basue, eta bueno, gaur nik jai hartu duten ez biherrien, enoi begitzen, zebestan zango zutu, tango etxengo dala. Nik atalako <laughs> papeletia. La mano inoxenta. Ia, eh? regalia, eh? Toka madera, eh? Hau, ya te gustau. Txan, eh? Txan. Ez behit joan der. Ia <laughs> ba. Hor, ez tekut dan borrotxik. Venga, ba, hau. Prrrr. Ba, berez botonean egongo da, bueno, bueno. Eta boleto bikoitza erungo dauen. Gure entzuli gaurko netan izango da. Hemen kamerara. Maider Urien! Maider, Maider, Maider, Maider, Maider, Venga, preparado papeleta de pap papeleta papeleta papeleta doble papeleta papeleta papeleta doble eh Eta baina bueno, esto grabado, baina bueno, ni hemen eh sosketa honetan egon din papeleta ana que sartuko daz, eh Hemen eh, gure sosketako, sosketa erraldoiko, errigorako otzara sosketatuko dane eralontzi edo poto xamar honetan. Hori, gaur urien ez duetuko, ze gaur sosketa eh, erraldoia, erraldoi dekogu, eh? Erraldoi ze. Erraldo Eta, porque jo me lo merezko, e, eh, barri dobe, ba, nik atalako, gaur konetan, erraka lehin berba. Ez que, <laughs> sabiz nire gozat esan da zaitu One, two, three... Goleri for fans, soleri samane, Pasiago ah, ah, gure tekniko, hasi inda, esan dugu, ba, venga, ba, eh, luzidu minaz, ba. eta enki esartu da. Orduen, bueno, atalako dugun personie izango da, irabaziko dauna, errigorako eh, Hori da, gaurko, gaurko honetan, apirillak bat, apirillari estreineko egun honetan, e, errigorako otzari irabazi dauna, gaurko honetan izango da, Hemen deke papeleti egon, di di di di di di di di di di di di Bai, kalo. eta... hartzen ez. Eta... Eta gaurko irabazlie, eta errigorako otzari irabaziko di entzulie, da? Baina, Enfoka, enfoka. Niko dieste ikusi. Gure errigorako otzari irungo dau, Imenek! Sorizonak, imen! Imen! Imen, sorizonak. Ondo zan dau? Ba, imen, bai. Imen. Bai, imen, izortakue, eh, ganera? Izortakue, eh. bai. Izortako imen. Bai, norda malaki, baina eske, izena pronuntzi ba, bueno, ena zeu sortu. <laughs> ba, imen. Eh, ez da askorik, eh? Bueno, eh... eh <laughs> Oitxe? Bueno, segun, ba. segun eh, asentu enun jartzen duzun. Hor da, asunto. Imen. Ezen alda. Aldozu eh, ah, gaizkilertu ah, vale, bat sorrua. Ba, gaizkilertu bat sorrua zilek ez, baina ez da jo hortik. Ondo, esan bidez. Por ejemplo, eh, niri zuzenketa de eldu jaten, alderdi claro, batetik. Aritz edo aritz. Adi, adibidez, Igor, errigorako, Igor. errigorako otzara honetan, eh, aurreko saioetan, ganera nik suerte zenitzen saio horretan egon, baina errigora esaten zen duen, errigora, eta errigora txarto esan da, bau. Errigora. errigora. errigora. Eh. Herri gorako. Claro. Eh? eh? Horregatik, gauzak ondo... Euskera eh? Ondo, ondo esan nahi izetie, ba, gauza politxe izeten da. Eta, bueno... Imenek, ba, imene, bueno, imene da. Teniko! Deiz gu? Ez. Kontu hartu gara parte. Instagrametik. Eta azteko telefon zemakirik? Benetan? Txan, txan, txan. Eh, bueno, baina badako gu, a ber... Eh, lortu genke? Eh, bueno, lortu genke. Orduen pizkaten bori irabazibiko gu, ez da? Eh. Bueno, así en que pinchan y charo ni vuelvo a decir. Está ahorita no está. Eh, eta deis llegas a Deiz eh, de eta gero kanta bat. Bai, venga, arrekal joan da telefono, telefono zemakitza horren bile eta kanta bat ez, ez? Pizka joan gara horre atzen asuntu, Gustat eh? luzetun gaiak gula gauzi, eh? Hemen jentik, bai, eh, ganera, ordu ganera etorteneko, urtetarako zere eta eskoiz gauzi Esango gu, eh? Parte, parte hartu da bienak, zelan parte hartu da ezta? Gaurko honetan pasado moduen, sale sozialetan parte hartu zenkie, bai Instagram, bai Facebook, bai TikTok joan esaten, baina TikTok ez mm. betiko lelokez da. Twitter horretan parte hartu bestela iruzkin jarri gure laixia erratia wordpress.com gure web horri horretan. Bestela, YouTubeen be iruzkine jartzeko aukeri badeko zue. Ez dakit gaur egun ondino YouTubera igoten dugun. Bai, ondino bai, eh? igoten die, eh? laixingerrak eta igoten plataforma, Plataforma horretan behi igoten dugu. Eta horrez gain, hortzeko gure telefono zemakiz, eh? eta WhatsApp bidez, 6 bost 0 iru, saspi beratzi beratzi lau zemaki horretan partatu zenki, barri desango taztiro, astiro, 6 bost 0 iru, saspi beratzi beratzi lau, zemaki horretan WhatsApperako kontaktu dolez gorde, Eta eta hortan, ja, ba, bueno, ba, zeuen, da, audizos, beba, bai, eh? erantzun nahi bine, eta hori da, ez? Azpimarratu nahi dugu, audios parte hartzi hemen guk eh, saritzen dugule, ja saritu e, eh, zara audizio bilaltzi bakarrik ja ba, boleto bikoitza deko zu, asmatu eskero, ba, no, eta asmatu ezik be, tak, boletue eh, fijo deko zu. Hori da. Bestetara asmatzen espozu ah, ba igual, txara, sartuko. Haue hande retxoio eh? hemen e, eh, betan erratzen benetan, e, kriston e, eta karten dugu, parte hartzie niko ez, e, ludiku eda oso jokozu ez, e, ba, azkenien, eta, eta, parte hartu da. Ez da hainbesteko lan, ez, ganera politxe da, ez, ukentzuten zu pertsona kantuen, nor dan ez dakizun pertsona hori, eta, bueno, mm. guk, lau aukera moten dugu, eta laukera lau aukeretatik bat eh, asmatu asmatzen ez ez dago oso sail ipintzen normalin ez pista neiko onak dugu bai bai bai ni gustu ganean lau aukeran asuntu gazbe bai e, eh, neiko errez ez Eta... E, ez dakit, deirik edo badekun e, irazlina. Bai, guk asuntu luzetu apur bat. Bai. Be, bestela, datoran azteko lehizin <laughs> garrora ba, etzen hasiko gara. Venga, ba, prest. Badeku. Prest, venga, tekniko, emoi Aurrera, eh? Deike dabil. Aurrera. Eh. Imen. Api. Opa. Bai. Arratza León. Arratza León. Arratza León. La isia errate de que gabez. Bai. Api. opa, arratza León. Lotzat ez ezamatzen zaitu, eh? Bai, baina zo zer somatzen dau. Zo zer somatzen dau. Ez espero, eta zer ez espero. Eh, bateize. Beize, ah, vale. Eta badakizu dei honek zer esan gure dauen? Eh, ba, uste oso zorri irabaziotela, baina, ez dakit. <laughs> Ez zara usartzen ez zer zer danez, boleto bikoiza, ala, sarize zer, zer irabaziozun. Ez dakit, idei, pues, ez que hartot ja parte hainbeste inkuestatan, ja ez dakit erazio. <laughs> Ah, inkuesta, <laughs> ez, ez. es, Ba, bueno, hemen aurreatzeu gure taldiek eh, hile honetako sarize zeuk irabazio zule, eh? sasketa herraldoiko errigorak esinileko otzari zuretzako izango dala, ja? Que fuerte. Que fuerte, <laughs> latza, latza, ba bai, ba bai, aste honetan zuritu gaiatzu, behu, parte hartu duzu, eta azkenien, zanga, sarize. Se ondo, ze ondo. <laughs> gube, gube posten gara zuk sari hori. <laughs> Zeuri parte hartzi arrean eta ba, jarret jo lan, eh? Enkuesta egizetan be parte hartu, ia esmatze dozun, eta, eta ba, batzera aki, burrengo sari zebe irabazi aldozun. En la sigue, consigue, bai, eh? Bai, bai, beti hago emoten. Hori da, hori da, jarret jo, eta entzun laizia erratia, eta alba dozun zabaldu beti. benga Venga, ba, eskerrik asko. Zuei, agur, Bueno, balatu sari ze. Bueno, balatu bat nio bere eskuetara ez baina <laughs> baki sari honen jabe dala. Hori da. Bueno, eta fase barri bat zabaldu behar dugu. Bai, bai ez da. Oina arte martxoko hile esarratu dugu, gaur kontan apirile zabaldu dugu, eta apirileaz bat, eh, apiriak bat dan egun honetan, zabalduko gu, laixinger, ie barri bat, eta ie barriek zer dakar, sari barri bat. Oh, ie osu dugu zuek parte hartzeko, astero astero guk erronka bat duzetuko gu, eta zuek parte hartu zen gil, esan dugu moduen, ba, bai, sare sozialetan, bai gure web horri aldien, zein eh, YouTubeen, eta bestela, WhatsAppen, zei boslau, zero, iruzazpi, beratzi, beratxi, lozen eta... Zein, zein dan gure erronka luzetu horretik, esango gu, zein dan gure eta Ionetako sari ja, sari potolu izango da, itz liburu dendak eskainitako sari bat. Bai. Ez dakigu fizikoki, e, eh, sari bat egongo dan, edo deskontu bat, itz liburu bertan, e, zuk nahi duzun produktu horretan, gastatu aliteko, baina bueno, itzi liburuen eh, da gugaz e, ipinia kontaktuen, gaz parte hartu nahi dola erratian, eta laixinger gure lehiaketa honetan. Beraz, zen zue sari hau irabazi lizeteko, ba, parte hartu, eta parte hartzeko ezer, guk gure erronka luzetu birko gugu, ez da? Bai, bai ez Ba, tekniko gure zunien, emon! Venga, ba, Aurrera! Bueno, eh, mi limón, mi limonero, a ver si a ver si ven Stop, stop, stop. La la la la la stop, la la la la la la la Stop, bueno mi Stop, stop. Stop, borrón ni cuenta nueva. Hau pantzule hori ez Esto sí que no me lo esperaba. Gustetan jako, eh? Gustetan ñaco. Bueno, venga, venga, abrera. Mi limón, mi limonero. <laughs> entero me gusta más. Un inglés dijo yes, yes, y un francés dijo la, la. Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés dijo yes, yes, y un francés dijo la, la. Opa, eh, eh, acento, acento francés. Bueno, entonces diciendo minimal ni lo argi da argi aquí no ya a veces se izan eta eta utodi eskerrak eh? gai zen eh, gure abeslari Sekretu zein da, ba, bueno, ez tali alizin dugu, gure zaratekin. Bai, bai, erantzunen ez tali alizin dugu, eta bueno, ez padugu, eh, bueno, hor dauz lau, lau aukera. E, baina, lau aukera hortik, eh, pizka, pizta moduen, eh, zikusi bai. gu eh, despiztien da biela, hor bai. asento americano-francés. Bai, bai. a, a francesa horregaz. Ah? Afrantez hau. Afrantez hau, afrantez hau. Bai, bai pizka da gabatxini. Bai, Hor, eh, eh, guztizetan ez dugu izen bat eh, komunien eukingo, baizik eta guztizek izango die DJak. DJ edo DJ kontuz, kontuz, die. kontuz, kontuz, DJak. Osa, bai. oina arte... Musika hartzaile. Oina arte, sortzaile edo, bueno, eh, pizkat Eh, ezagunek dienak bizkata aktore mundutik edo edo abestetik ekarri dugu, baina kasu honetan sortzaile ezberdin bat, DJ ja musika sortzen dauen pertsona bat. Hori da. Ta bueno, ba gaztenetako lau proposamenak <laughs> Hau izango die. Uste tentzule denak desbista guzela baina bueno, bota, bota, bai, bai bota lau proposamen. Lehenko proposamena izango da DJ Lorontzi, hau da, mundu mailan ezagunean edan DJ Tiesto jauna. <laughs> Itzela. DJ Lorantze. DJ Lorantze. DJ Lorantze, hau paso. Bigarren proposamena beste figura esaguma da. Hame Euskal Herri Maia meintzet. DJ Bull dekogu. DJ Bull. Jongotzon gurutxaga. Jongotzon gurutxaga. Gurutxaga. Zeinik ez da bintan zan, eh? Moskortu Claro, DJ Bullekin, eh? Que variedad de musikas, eh? Irugarren proposamena dekogu... Irugarren proposamena dekogu DJ Gambo. <laughs> vale. <laughs> Di, gambo. Di, gambo, hau eh, ezagun, eko gomene. Eh. Bai, hau eh... da, DJ, ba, hau aprobat, Más que DJ da, eh, hater de DJs incompetentes. Ez, eta... hau gehien bat, zentra biten da, eh, bere lana ondo ditan ez DJen batei, esaten, aixu. Ez, eta, a ber, gauzak esango duzegi, ez? Bakarrik egin jau DJ moduen, e, behin bakarrik urten da estenara. Bueno, baina ja badeko bere... Arrosa zareko topagun egun aretan, e, claro. kontzertu nostien. DJ gambo horribil izan, eta nahiko DJ fidela, entzuli, entzulien eskaerak onartuz eta jarriz. Eta, eta nahiko koherenti ez, eh, bai. espazio, bai. testu inguru, eta... Bueno, danera, <laughs> danera. Eta azkeneko... Gombidatu buru zuenien. <laughs> eta azkeneko promosan benean, dekogu aztenetan, DJ Pintxakas. DJ Pintxakas? Bai. Eta nor da hori? Hau, bueno, ondino jaku estrenau, baina laster estrenau goiaku... Ondino estre estreñatzeke. Estrenau gako ja izena dekon DJ ya da, baina... Estrena da guen DJ, ba. Bai. Ondino ez da urten oholtzara edo... Bai. Eta, bueno, Ekintzara. Eh, ezagutzen ez dugunez, ba, bueno, horreatuko txugu gure... Nordan. Gure, bai, gure... Edo ez, edo sorpresa ez bai. dugu. Sorpresa ez da. Sorpresa etxiko dugu. Bueno, edo bestela... Ez es que, karo. Lotura bat igual eukinik bai. DJ Pintxakasek eta ustop espan pixkat enlegela, ez da? Aurreatuko txugu eh, talde honetako kide dela. Ah, ba, pista moduen, bale. Eta ah, Ni, ni e-, egitara moduen, Juan. Juan eta... Eta honetan ezin izen dela gure, bueno, gure saiora etorri. Bere ordez badako beste pertsona bere funtzio egiten. Bueno. Eta pare bat hankasartze, ba, bueno. Iru, bai, esan aldia. <laughs> Ez zila gertatuko, berekin, adibidez. Ja. Yeah. Bai, eta horre txiku. Horre txiku, eh? Horre txiku. Eh? Txule fine ja jakin izango da bera zindan laugarren hau. Vale, eta... Eta kasu baten hau bestetan... DJ Pintxagasen estrenu ikusti gureko baleuke baten batek aukerarik ah, ikusteko? Bai, ba, hei. Ba, DJ Pintxagas estrena izango da bere, bueno, DJ faseta horretan, apiriak sortzi. Apeliak sortzi, bai. datorren bai. ostirala. Datorren ostirala. Irratxa jo berez iremat egongo da, seguramente. Irratxa berez iremat egongo da. Azte santu baino aurritiko ah. eh, azken programa izan da. Gero bi azteko deskantzo hartuku. Eta horren, eta gero ekingo dugu friki festan lehengo edizinue. Eta DJ zer nahi zen da, astudiatea? DJ Pintxakas ekingo gugu DJ pintxakasak laguneko da beste DJ bat. Karo, ekingo dugu beralbuen DJ Nefasto. DJ Nefasto. Eta honekin batera talde sorpresa bat egongo da, bai bai. Beraz, o sea, e- e- eta eta batzela apirilak. Abadetzi izango da. Abadetzi bertan izango da. Amarterrizetatik aurrera eta bueno, entzule gusti sei gonbida pena luztatzen dotzugu. Etorri. Ze edo udaberriko oporra hasiera moteko Eh, bintzat, eh, era egoki bat, ez? Eskuntza gauzen entzako, era egoki edo bai, politizan modala, bueno. Azte santu de jaidek entzako bintzat, bai. eh, fa, itzela, itzela izanik. Eta ez tebi gabe, labur bildu guz... Bai, labur labur esan eh, gure, gure labu aukera zintzu dian. Bai, eh, lehen aukera diei lorontzi, alias diei tiesto. Hori da. Bigarren aukera diei bul, jongotxo gongurrutxaga. Irugarren aukera diei gambo, alias gambo. Opa, gambo. Eta laugarren aukera DJ Pintzakaz. DJ Pintzakaz. E, eh, irratiko, kide Hori da, esagutu gure zuenak, ba, DJ Nefasto gaz batera, Hai. norre Nefasto, ba, aukerik ingo zuen, <laughs> datorren hien sortzien ikusteko hemen eh, Datorren hastien. Datorren hastien. Datorren hien izan dut. Bai. Ba, parkatu, datorren hastien, hemen... Eh, gaur sortzi ikusteko aukeri bingo dozue. Eta, ba, bueno, zer esan, lugara gure saioen azkenera, pena bada, gauzak eh, luzetu harrengo hemen guztura goten gara eta ondino keizo luzetzeko gogo egon gara gu, baina gaur konetan gupe korrikari jarraipena eki gure hogu, baina korrikari jarraipena zuzenien, eta gupe bertaratu korrikara, eta zupe aukeri bako zo azte honetan iruñan, edo beste dozien lekuetan dala be, korrikanein, Mese, zurbildu, Euskarak, Mese, olako bultzada hori, Eta beste barik, eskerrik asko entzule, astero-astero guan abiltziarren, eskerrik asko horregotiarren, eskerrik asko oier eta rekal azkenean jomena guantetiarren, zetanak martza oskoa. Hombre, baina horretako gauz. Horretako gauz. beste barik, eskerrik asko maiten azkenean gorduna etortiarren bai. <laughs> beste barik, agurren zule eta datorren ostiralien azkenengo gozaiue, aste santu horretik. Asi ez galdu. Aio, pelaio! Itzeke.